Fiometelo äh, stellen wir drei verschiedene Praxisbeispiele auf vier, die sich an ihrem Informationsgehalt sollen ergänzen. Äh, den nächsten also kleine Fleischfellbetrieb, ähm, den nächste einer klassischen Lettzeburger Betrieb äh, nur kennt, den du gefangen um Prinzip von der solidarischer Landwirtschaft zu äh, schaffen. Ein größere Betrieb aus den zweite Betrieb, den durch das Prinzip von der solidarischen Landwirtschaft löserlös gewurs aus an Produktion vielfältig kommt abstellen. Um, den Betrieb vier aus der Lützeburger Terra, die hier an der ähm, notre prochain intervenant vient de la France, alors euh, je parle en français. <laughs> Euh, c'est Mathieu Bordage, il est éleveur dans les Vosges en France. Depuis 2007, il distribue ses produits de viande selon le principe d'une agriculture solidaire, appelée en France AMAP, ça veut dire euh, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il va nous expliquer ce que sont ses raisons pour une production selon ce principe et va nous donner un aperçu de son travail quotidien. Monsieur Merci. Merci. Moyenne. Alors bonjour donc euh, Mathieu Bordage, je suis euh, agriculteur, je suis originaire de Thionville moi euh, pas très très loin d'ici et quand j'étais enfant j'allais toujours chez mes grands-parents qui avaient une ferme dans la Meuse et je voyais mes oncles qui étaient toujours en train de travailler dehors et je disais, vous avez de la chance vous êtes toujours en vacances juste parce qu'ils étaient dehors et quand j'étais adolescent j'étais travaillé chez eux et je me suis rendu compte que c'était que le travail de la ferme mais ça n'en m'a pas dégoûté du tout hein, au contraire alors comme mes parents ils étaient euh, issus de l'exode rural ils ont fait donc le chemin dans l'autre sens moi je suis revenu vers la terre et ce que je voulais déjà à mes parents c'était euh, leur euh, leur montrer que je pouvais sortir déjà de l'université avec un diplôme pour pouvoir me retourner si je n'arrivais pas à être paysan hein. imaginez on dit ne pas arriver à être paysan quoi hein. c'était presque plus facile d'être ingénieur ou quelque chose comme ça que paysan et c'est vrai que c'est un petit peu le comment dire la croix et la bannière c'est tout un c'est tout des épreuves pour accéder au statut d'agriculteurs d'agriculteur dans euh, en France comme un petit peu partout ailleurs hein, avec euh, différentes choses mais euh, donc moi j'ai j'ai aussi travaillé beaucoup dans l'animation et vous connaissez peut-être un petit peu le principe des, fermes pédagogiques donc moi j'étais j'étais embauché par une association pour recevoir des enfants différents publics sur la ferme pour présenter ce que c'était la ferme alors à l'époque j'avais un, copain qui avait presque 90 ans et qui est venu une fois sur la ferme quand j'avais des enfants qui visitaient et qui ils se demandaient mais, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là ils savent pas ce que c'est qu'un poussin je dis mais non ils savent pas ils peuvent pas savoir parce qu'ils habitent en ville et en ville euh, les gens pensent tous que le lait il vient des briques de lait hein, et qu'il est dans les supermarchés comme ça donc voilà pour la partie ferme pédagogique qui, m'a permis de lancer euh, proprement l'exploitation à savoir que euh, bah, comme je recevais du public avec l'argent que je gagnais je le réinvestissais à racheter quelques moutons à racheter une et ainsi de suite jusqu'à avoir tout ce qu'il fallait pour me présenter à la chambre d'agriculture et dire bon voilà maintenant j'ai tout ce qu'il faut ou à peu près pour pouvoir me lancer comme agriculteur donc euh, j'ai accédé au statut d'agriculteur en 2004 et euh, avec une petite production, j'avais 7 vaches et 25 brebis. Hein. donc effectivement, c'est de la petite production en montagne, à savoir que là où je suis, euh, les tracteurs, euh, on le laisse juste dans la cour parce que la plupart du temps, c'est plutôt de la piste noire de ski. Hein. donc on ne peut pas s'amuser à y aller. C'est ça qui rend le, travail aussi assez chouette, hein, parce que même si on peut se tordre un petit peu les chevilles, on voit un petit peu du paysage et c'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça que je me suis aussi installé dans les Vosges. Et donc euh, suite à mon installation bah juste à ce moment là bah, il commençait à y avoir moins de monde moins de moins d'engouement sur les fermes pédagogiques et c'est là qu'il a fallu que je redouble de travail pour vraiment lancer la partie agricole et alors comme je disais tout à l'heure j'ai un oncle qui est qui a une belle ferme dans la meuse et qui distribue sa viande à ses frères et sœurs et moi je passais derrière lui et j'allais revendre ma viande à mes oncles et tantes qui me l'achetaient plus par solidarité puisqu'ils l'avait gratuitement par par leurs frères et je me dis bon c'est sympa mais de faire le tour de la Lorraine ça me faisait aussi euh, faire un petit peu de route c'était sympa mais euh, en, rien ça ne pouvait euh, conforter l'exploitation hein. je veux dire on pouvait pas fonctionner comme ça et donc j'ai eu la, petite idée ça m'arrive d'en avoir de temps en temps de dire que j'allais tracter un petit peu les personnes autour de chez moi pour leur dire que je faisais une agriculture qui tendait vers une agriculture biologique hein. j'ai eu l'agrément quelques années après et que je voulais vivre décemment de mon activité et que je voulais euh, pouvoir euh, distribuer ma viande très localement pour limiter les transports et pour se dire que les gens bah, quand ils vont au supermarché vont les chercher quelque chose qui vient d'ailleurs c'est dommage alors qu'on a tout ce qu'il faut en local. Hein. Et juste à ce même moment, alors en fait en 2004, il y a eu la première AMAP qui s'est créée en Lorraine, hein, la map de Capucine, dont maintenant je ne suis plus que le seul agriculteur. Et en fait, euh, il y a eu une réunion et à cette réunion, moi j'étais en train de... J'ai discuté avec les personnes et j'aurais dit, bah là, il faut faire quelque chose euh, pour moi, puisque euh, je, je, vis difficilement de ce que je fais et j'ai l'impression de courir dans tous les sens pour, pour ne, rien réussir à faire. Alors on s'est on s'est posé correctement et euh, ils m'ont demandé ce que je produisais sur la ferme et comment je fonctionnais donc des consommateurs hein, vraiment pas des gens qui étaient issus du milieu euh, donc il fallait aussi faire preuve de pédagogie pour leur expliquer comment ça fonctionnait et euh, ils ils sont dit bah on avec l'association avec la map ce qu'on va faire on va t'acheter toute ta production donc pour pour faire clair et, ça reprendra peut-être un petit peu la suite de l'exposé c'est qu'en fait ils me demandaient ce que je pouvais produire sur la ferme et à partir de quoi il dit bon on va mettre des consommateurs en face donc euh, pour le début je, faisais un bœuf dans l'année un, euh, trois veaux et une, euh, une vingtaine d'agneaux. Donc en fait, on a déterminé, et c'est ça qui est assez important, c'est qu'il faut pas du tout raisonner en termes de prix, mais en termes de quantité de production et à partir de quoi dit bon un bœuf moi je travaille sur la race vosgène donc on a des carcasses de 250 300 kg c'est pas énorme il reste à peu près 180 kg de viande donc on avait dit on divise ça en 18 consommateurs qui ont chacun 10 kg de viande pareil pour trois veaux une fois que c'est euh, une fois que c'est euh, passé euh, en découpe on a aussi sur les trois veaux 10 kg, pour 18 personnes. Et pareil, sur une vingtaine, on va dire 18 agneaux, si chacun a, un agneau, ça lui fait à peu près 10 kilos de viande. Donc on est parti la première année sur 18 consommateurs. Alors heureusement j'avais déjà connu un petit peu de personnes dans le secteur qui m'achetaient ma viande coûte que coûte parce qu'ils croyaient en mon projet. Ils étaient contents qu'il y ait des, jeunes qui s'installent sur, la montagne, hein, qui préservent le paysage et tout ce qui va avec. Et du coup, ces, euh, gens qui, m'achetaient déjà la viande sont venus des Amapiens, hein. ils, ont fait partie de la map, hein. ils sont inscrits. Et donc j'avais 18 personnes qui s'étaient engagées sur l'année à acheter 10 kilos de veau, 10 kilos de bœuf et 10 kilos d'agneau donc je, vous montrerai j'ai des papiers il y a des contrats d'engagement et tout ça et en fait euh, je vous parle de, poids mais c'est encore pas ça qui est important c'est qu'on va prendre un bœuf le bœuf il fera pas exactement 180 kg de viande si c'est 182 et que les gens ont 10 kg et 100 grammes ils vont pas râler mais s'ils ont 9 kg et 800 grammes ils vont pas râler non plus parce que c'est l'engagement hein. on n'arrive pas dans toute production agricole que je connaisse à moins qu'elle soit hyper normé celle-là ne m'intéresse pas vraiment et eh ben on peut pas avoir des choses qui soient effectivement calibrées donc à partir de quoi euh, les gens s'engagent pour un ensemble donc euh, à partir de quoi euh, on a on est passé comme ça la première année Au niveau de la map, les gens m'ont dit bon bah voilà, quand est-ce qu'on peut avoir la viande tout ça j'ai ben moi plutôt sur la période hivernale ce qui paraît déjà un petit peu logique hein, sur le, travail effectué au, au champ sur la chaîne du froid etc et donc euh, sur l'hiver les gens venaient à la ferme pour récupérer des colis de viande ça s'est très bien passé la première année donc les gens de l'association euh, on était en réunion assez fréquemment au départ pour euh, pour qui qui pour mettre un petit peu les, choses en place euh, et à partir de quoi eh ben, comme la ferme elle était juste à, ses débuts elle, elle avait vocation à évoluer un petit peu donc on est passé la deuxième année à 36 paniers et maintenant, depuis, euh, depuis 5 ans, je suis à 54 paniers, mais je suis à mon maximum. Alors bien des gens disent mais oui, mais tu pourrais produire plus. Je dis mais on peut toujours en faire plus. Le seul petit problème, c'est que je suis un petit peu humain, j'ai besoin de dormir et je ne veux pas passer ma vie à travailler. J'adore mon travail, mais euh, je, travaille pour vivre et pas le contraire. Hein donc euh, voilà comment ça s'est passé hein, pour, lancer les choses et euh, alors il y a eu comme dans chaque ferme des, hauts débats des choses qui n'ont pas été avec le climat avec euh, des, soucis de parasitisme sur les animaux et à chaque fois ce qui est très important c'est d'avoir une, discussion avec les consommateurs hein. En, 2009, je euh, j'étais pas, je peux pas dire que j'étais copain avec les membres du bureau, et les, la, présidente m'a appelé pour me dire Mathieu, ça va pas du tout, on peut pas continuer comme ça. Alors moi, je commençais à me cramponner à, ma table, à me dire mais qu'est-ce qui se passe quoi Je me retournais un petit peu la tête à me dire il y a quelque chose qui n'a pas été. La plupart des gens ont été intoxiqués et je vais partir en prison. Ils non non non, on a fait une réunion, ils disent le cours du fioul a vraiment augmenté, on sait qu'il faut que tu en mettes dans les tracteurs, euh, euh, c'est un poste important pour faire les foins et tout ça. Donc nous allons augmenter le prix de la viande d'un kilo, 1 euro du kilo sans que j'ai quoi que ce soit à dire. Hein. Donc on voit vraiment cette solidarité par rapport à ça. Et encore maintenant, je me dispute un petit peu par rapport au, au tarif de, la viande que je vends, puisque en fait, euh, je tire un, un revenu très très faible de mon activité, mais c'est aussi une volonté pour ne pas vendre ma viande trop chère. Hein. J'arrive à payer mes charges, je suis très bien avec ça, et je veux permettre à tout à chacun de pouvoir acheter de la viande hein, de qualité et localement. Hein, parce qu'on se retrouve avec des gens bah, qui achètent dans les AMAP parce qu'ils ont les moyens qu'ils ont une certaine culture par rapport à ça et on ne touche pas forcément tout le monde hein. donc ça ça m'importait aussi qu'on puisse vraiment toucher tout le monde alors en, 2009 aussi euh, on a commencé à réfléchir puisque euh, moi je, passais par l'abattoir par un atelier de découpe euh, pour distribuer la viande sur la ferme hein. j'avais juste une chambre froide et le problème c'est que le quand, on passe par des intermédiaires et eh ben à chaque fois chacun c'est normal aussi se fait sa marge et par rapport à ça comme je connaissais un boucher l'idée c'était de voir pour lancer un atelier de découpe alors j'étais frileux pour retourner à la banque hein. ça c'était déjà pas trop trop bien passé au départ puis j'avais des emprunts qui étaient déjà assez conséquents et en fait en discutant avec le bureau de la map on s'est dit mais on va monter un prêt solidaire hein. c'est ce qu'il y a de mieux à faire c'est de, voir avec chacun des consommateurs Donc il y, a, y a un petit livre qui, est ici qui, qui retrace un petit peu comment, comment ça se passe sur les financements euh, pardon les financements euh, solidaires dans l'agriculture et en fait donc c'est juste des consommateurs qui ont signé un papier avec moi alors on avait la chance dans les amapiens il y avait quelqu'un qui travaillait aux impôts qui nous a donné vraiment un modèle qui protège chacune des parties et les gens prêtaient de l'argent sans intérêt et ce qui m'a permis de lancer l'atelier de découpe hein. Et ça, ça a été pour moi vraiment quelque chose de génial, puisque euh, au-delà de la, générosité des personnes, on sentait qu'il y avait aussi une solidarité et que tout le monde travaillait ensemble main dans la main. Et euh, certaines personnes euh, ont dit s'il n'y a pas assez, on peut refaire encore des chèques. J'ai dit non, non, non, parce que sinon, moi je vais partir aux Caraïbes et je ne reverrai plus jamais. quoi. Hein. Et du coup, alors les, gens ont fait ces chèques, ils ont bien joué le jeu. Il y a des gens qui voulaient pas récupérer leur argent après. Je leur dis si, parce que moi je vais être embêté par la comptable après et c'est normal que je vous rende votre argent quoi hein et puis des gens disent bah, s'il faut on peut attendre plus longtemps mais les choses étaient claires les comptes étaient clairs donc ça a été très très bien comme ça hein. et alors ce qui est important et c'est ça qui est aussi difficile parce que moi je me place à différents niveaux sachant que bah euh, j'ai monté ma ferme de toutes pièces j'ai vu aussi pas mal d'agriculteurs autour de moi qui prenaient leur retraite avec d'autres exploitations à, à côté qui grossissaient qui grossissaient hein. j'ai des voisins qui produisent des quantités faramineuses de lait et j'ai pas l'impression qu'ils vivent mieux que moi et j'essaye de, semer un petit peu mes graines d'expliquer un petit peu comment je fonctionne et puis je vois un petit peu euh, comment les gens euh, arrivent à comprendre ce qu'ils veulent comprendre de voir d'autres types d'installations un petit peu qui se mettent en place et en fait, ça marche tant et si bien que euh, maintenant, on a refait cette année un nouveau prêt solidaire puisque j'ai investi un petit peu dans du foncier, à savoir qu'avant, j'allais un petit peu partout avec les moutons. Donc on faisait des transhumances. Les gens étaient vraiment contents de venir passer le dimanche à déplacer les moutons. Mais quand il faut déplacer 150 moutons sur, euh, sur 10 km et puis faire ça tous les 4 semaines, au bout d'un moment, c'était un petit peu fatigant. Eux, ça leur faisait une bonne balade, mais moi, le lundi, il fallait que je rattaque. Et puis, euh, pour, pour 100 moutons, après, vu le temps que je passais sur la route pour aller euh, dans, les pâtures n'était pas forcément évident donc j'ai eu l'opportunité de lancer quelque chose comme ça et encore une fois bah, ça a été bien suivi par les amapiens qui ont relancé un prêt solidaire hein. Et pour revenir un petit peu sur les, différents agriculteurs que j'ai côtoyés, qui m'ont pas forcément regardé que d'un bon oeil au départ, euh, euh, c'est que euh, une chose qui est assez importante, c'est d'avoir vraiment une transparence au niveau des comptes de la ferme. Hein. il y a bien des paysans qui vont dire oh bah oui la ferme ça a eu payé hein, on saura pas ce qu'ils ont sur leur compte et ils, ne veulent pas le montrer et je vois des gens qui sont vraiment dans une grande détresse mais ils ont vraiment ils sont très frileux par rapport à ça et c'est que quand ils sont à un point d'endettement euh, incroyable euh, qui là il, tire la, sonnette d'alarme hein. alors qu'il est possible avec ce genre de système de dire bah voilà comment on peut aider avec une association de consommateurs pour garder une activité agricole sur le territoire et faire vivre dignement des personnes de, de leur activité quoi. Euh, voilà, j'essaie de faire assez, euh, concis, assez rapide. Euh, une chose alors hein, dont je parlais tout à l'heure aussi, c'était par rapport à l'agriculture, moi me semble très importante déjà parce que sans elle on peut pas vivre et l'installation agricole si elle n'est pas évidente puisque moi j'ai déjà été en discuter dans, différents lycées en France avec différentes personnes les gens disent bah oui mais moi je suis pas fils de paysan donc je serai jamais paysan j'ai bah non, euh, on peut s'installer dans tout type euh, d'agriculture, même si on n'est pas issu du milieu. Et pour ce faire, en fait, euh, il existe en France euh, une association au niveau national qui s'appelle Renata et qui est euh, une couveuse d'entreprise, une couveuse agricole et elle permet aux gens de venir en stage dans des fermes, de lancer un projet, projet pardon, de maraîchage, d'élevage ou de culture en parrainage avec d'autres agriculteurs pour pouvoir commencer à lancer l'activité et se demander s'ils sont aptes, si c'est quelque chose qui les intéresse, qu'ils veulent continuer dans cette voie-là avant d'investir et de se lancer pour de bon. Voilà, et j'arrête là parce que je suis très très bavard et euh, <laughs> il va être l'heure bientôt de déjeuner. Merci. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions hein, M. Bonjour, moi ça m'intéresserait de connaître un peu le profil de vos consommateurs. Si c'est des... Oui, mais... aux intérêts spéciaux ou... Non, alors... Euh, oui, euh, alors il y a pas mal de choses qui a c'est qu'on fonctionne un petit peu en réseau. Alors euh, mon épouse est enseignante et euh, du coup en discutant avec les autres enseignants, il y a surtout un réseau d'enseignants qui est venu acheter de la viande au départ. Après il y avait des, amis, des copains des amis, des gens qui avaient des revenus assez importants et d'autres personnes qui n'avaient pas des gros revenus mais qui avaient vraiment un engagement associatif assez fort. Et en fait on a un melting pot autour de ça et euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, bah, les gens échangent aussi hein, quand ils se voient et euh, ils viennent pas juste pour chercher un panier de viande parce que quand ils viennent on prépare un café il y a des gens qui ramènent des gâteaux et les gens sont investis dans cette association à savoir que moi quand il y a la distribution je suis les mains dans les poches et tout le monde fait tout le travail. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, on, a, préparé en, amont euh, toute la distribution. Quand les gens viennent, il y a des caisses. La viande, c'est la même pour tout le monde. Et les gens viennent se servir dans la chambre froide. Hein, tout est prêt, on n'a pas de soucis sanitaires par rapport à tout ça. Et les gens en profitent pour échanger et, pas seulement euh, pas seulement d'échanger un sourire un café mais on a aussi un bulletin hein. à chaque distribution il y a un bulletin où on donne des informations donc moi je fais un article sur la ferme sur les projets sur les choses comment elles évoluent on fait des articles plus généraux sur l'agriculture l'agriculture biologique il y a des recettes et il y a pas mal de choses comme ça donc chacun peut s'investir d'une manière ou d'une autre euh, pour euh, pour donner un petit coup de main sur la ferme hein, il y a des gens qui m'ont aidé un petit peu au défrichage on a fait un concert sur sur la ferme on, on essaye de faire un petit peu des animations pour faire vivre l'association en plus de la ferme Oui, tout à fait. Hein. Alors, alors il y a un petit peu de viande blanche parce que bon, même si j'ai des veaux qui courent, hein, <laughs> le, veau est un petit peu plus blanc. Euh, euh, au niveau des consommateurs, il y, a, euh, il y beaucoup de demandes pour avoir de la volaille. Et par rapport à ça, moi j'ai essayé d'aider un voisin qui avait des difficultés pour qu'il fasse des volailles, mais ça n'a pas marché. je produis de la viande, mais je suis le premier à dire qu'il ne faut pas manger de viande tous les jours. Hein. Alors ça paraît un petit peu paradoxal, mais effectivement, il n'y a pas seulement la dimension de bénéfices agricoles, mais il y a aussi la santé des personnes, la santé de la planète. Donc il y a vraiment aussi une pédagogie par rapport à ça quoi. Hein, on a de la chance d'avoir en plus des médecins dans la map. Si j'ai bien compris votre, ferme euh, est en pleine campagne. Oui. Euh, vous n'avez pas de connexion à, à une autre ville. Comment vous le faites pour acquérir les membres de la campagne alors j'ai euh, j'étais pendant trois ans à chercher une ferme hein, et je suis sur le secteur de Saint-Dié des Vosges donc c'est une ville de, euh, de 20 23 000 habitants si je me trompe pas et moi je suis à peu près à 10 km de la ville hein. donc je suis perdu sur les, les, les, contreforts sur les, montagnes un petit peu au dessus et euh, c'est quelque chose qui m'importait même s'il y a beaucoup d'amap qui sont en pleine campagne je vois sur Nancy il y a des gens qui viennent de 50 km pour livrer leurs légumes dans Nancy moi ce qui se passe c'est que les gens viennent sur la ferme et comme ils viennent euh, comme ils viennent euh, sur la ferme, j'ai pas de souci avec la liaison euh, la liaison froide de, distribution de viande. Après ils en sont responsables une fois qu'ils l'ont, généralement ça pose pas de souci. Et on a aussi, puisque euh, euh, il y a des gens, euh, même, même si c'est pas beaucoup, 10 km, si on met par 54 paniers, ça fait déjà 540 km. on, a, on a un ingénieur aussi qui voulait travailler pour faire l'indice carbone sur la, sur la production de viande et sur l'acheminement de la viande jusqu'aux personnes. Et du coup, on a aussi des, des gens qui viennent d'un petit peu plus loin. Alors on, on essaye de rester sur un périmètre assez, assez proche. Hein. Les, les plus loin sont à 20 km et ils sont plusieurs familles à venir à peu près du même endroit et là ils font du copaniérage. donc c'est à chaque fois une personne qui vient chercher les paniers de viande pour l'ensemble euh, des familles quoi quel est le statut juridique de la main et la pérennité est-elle garantie oui, alors c'est une, euh, une grosse frayeur que je me suis fait au départ parce que je, je, je me lançais que sur une association alors donc c'est une association loi 1901 hein, la, la, la chose la plus euh, la plus classique ce qu'on retrouve le plus facilement en France alors après il y aura des choses encore à redire là dessus parce que comme euh, elle fait il y des, des transactions d'argent euh, le gouvernement voulait taxer les associations donc il y a eu des, des choses qui ont été débattues là dessus mais c'est un autre sujet et en fait ce qu'il y a c'est que les, gens c'est une association de personnes mais c'est 54 consommateurs des individus différents donc euh, tous les ans il y a des gens qui partent il y en a des nouveaux qui reviennent et si l'association devait se dissoudre je pense qu'il y aurait quand même encore des consommateurs qui continueraient à venir chercher de la viande mais après euh, l'objectif étant euh, enfin n'est pas un objectif mais euh, dans la réflexion au niveau des, agriculteurs qui sont comme moi en AMAP euh, c'était de se dire que au bout d'un moment si ça avait bien fonctionné avec notre AMAP euh, il faudrait qu'on puisse sortir de la map en tant que producteur et laisser la place à des nouveaux venus pour consolider leur exploitation mais pour l'instant c'est pas du tout l'objectif après euh, il y a une productrice en maraîchage qui est venue déjà un moment sur la map euh, elle a lancé un petit peu son activité mais elle elle préférait aller sur le marché parce qu'elle était plus contente d'avoir du contact et puis euh, elle, elle cherchait pas à avoir un engagement mais après elle faisait des sirops elle faisait des confitures des choses comme ça donc elle dit une année j'ai plus faire ça plutôt que à l'autre donc c'était difficile de signer un contrat d'engagement si on sait pas ce qu'il va y avoir dans le panier hein. moi comme c'est euh, très clair euh, sur trois viandes différentes hein, veau bœuf agneau ça reste comme ça et on fait une enquête de satisfaction assez poussée tous les ans pour savoir ce qu'il en est et théoriquement la map euh, a encore quelques beaux jours devant elle Est-ce que vous vendez euh, aux, consommateurs toute la bête, donc les intestins, euh, tout, euh, ou est-ce qu'ils utilisent les parties préférées Est-ce que vous produisez des produits dérivés après comment vous faites alors euh, ça c'est une des premières euh, discussions qu'on a eues avec les, euh, gens du bureau hein, qui, ne connaissaient pas forcément comment ça allait se passer à savoir que sur le au, niveau de l'abattage de la bête on, peut récupérer que certains abats donc on, ne récupère pas les intestins ce qui m'embête parce que j'aurais bien aimé les travailler pour faire des saucisses et des choses comme ça mais en fait le, foie par exemple pour le foie de veau chacun a du foie de veau ceux qui ne le veulent pas ils le laissent en chambre froide et c'est quelqu'un d'autres qui va pouvoir leur prendre à, côté. Pour le riz de veau, là les gens ils pourraient se battre pour l'avoir hein, euh, par exemple. Et puis ce qui est un petit peu dommage, c'est sur les filets mignons, euh, il y en a que deux par bête sur les veaux, ils sont pas énormes. Donc euh, bien souvent je les refais couper au boucher pour refaire des escalopes ou alors j'en discute avec les, gens du bureau et je les garde pour moi quoi. Mais j'invite les gens à manger. Après, il y, a des, choses, par exemple, euh, la tête de veau, en fait, elle est préparée par le boucher. Et en fait, euh, bah, ceux qui veulent, ceux que ça intéresse, je leur donne en plus à côté. Mais c'est des choses qui sont, euh, qui sont en plus... Hein. Moi, j'ai de nouveau deux questions. Je, je comprends pas très bien des, des frais infrastructuraux, comme le terrain, les tables, etc. C'est qui qui les prend en charge ou qui est propriétaire, en, fait Et la deuxième question, vous êtes très, très convaincant, alors, est-ce que vous avez convaincu d'autres collègues, je cru comprendre que non, et qu'est-ce qui a retenu vos collègues à, s'orienter dans, votre direction Alors sur la, première chose, euh, on a une charte sur les AMAP qui demande d'avoir un maximum de transparence personne ne peut demander aucune association ne peut demander à avoir les comptes euh, de la ferme mais moi je voulais vraiment jouer la transparence par rapport à ça donc euh, j'étais vraiment euh, à, montrer mes papiers alors expliquer comment je fonctionnais à savoir que je fais un petit peu d'accueil sur la ferme donc ça rajoute un petit peu de revenus comme toutes les fermes d'élevage et de culture je reçois aussi des aides de l'état donc c'est aussi des choses à rajouter et après les charges que je vais avoir donc ça va être des charges de production il y a des charges structurelles des, des des, charges opérationnelles. On va pas rentrer dans les détails, mais ce qui était important, c'est de voir, euh, de dire, euh, j'ai fait un emprunt pour faire un hangar, pour travailler dans des bonnes conditions. Quand j'ai commencé, j'enlevais le fumier à la fourche dans les tables, c'était pas forcément toujours rigolo. Et puis, euh, j'ai investi dans un tracteur de qualité, des choses comme ça. Donc, c'était des charges, mais je voulais pas augmenter le prix de la viande parce que moi, j'avais un confort de travail. Donc, c'est quelque chose qu'il a fallu que je débatte avec, avec le bureau de la map pour dire maintenant, non, vous n'achetez pas la viande plus chère. Moi j'ai un confort, je tire pas plus de revenus maintenant et quand les emprunts seront finis, j'aurai un petit peu plus de, revenus. Hein. Mais ça c'est toujours une grosse discussion. Et euh, cela étant, euh, on peut avoir deux fermes qui, se ressemblent et selon comment elles vont être gérées, si elles veulent, ah, pardon, avoir un revenu équivalent, il y a peut-être une, euh, ferme qui va devoir vendre sa viande 2 ou 3 euros le kilo plus cher hein, parce qu'elles n'auront pas la même gestion. Et puis après, il y a des choses qui sont spécifiques, euh, inhérentes à chaque production, à chaque terrain et ainsi de suite. Quoi. Vous êtes non, alors moi je suis euh, là avec le euh, je suis propriétaire de la ferme, enfin c'est surtout la banque encore à cette heure-ci, mais je, suis propriétaire de 3 hectares de terrain sur les 60 que j'exploite et ce qu'il faut savoir alors après euh, le foncier euh, c'est un gros gros souci hein, dans l'agriculture euh, moi je suis sur un endroit où il y a beaucoup de déprises agricoles et j'ai quelques terrains où je paye presque pas de location puisque si je ne viens pas personne ne vient et ça va être de la friche donc après il y a... mais c'est spécifique hein, je veux dire on est dans les vosges il n'y a pas beaucoup d'emplois il n'y a pas beaucoup d'agriculture donc et alors pour la, deuxième question par rapport euh, par rapport au comment dire euh, par rapport aux collègues euh, c'est vrai que c'est c'est plus difficile d'avoir des amap sur la viande que sur que sur du légume alors pourquoi déjà parce qu'il y a une culture par rapport à ça hein, parce qu'il y a beaucoup de, de, de formations il y a beaucoup de gens disent bah on fait du maraîchage parce que ça paraît c'est juste ça paraît hein. euh, j'imagine bien que même si on fait du jardin et qu'on n'en vit pas professionnellement on voit ce que c'est que les limaces même si elles vont pas trop vite elles arrivent à tout manger mais la, chose est qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'installent dans le maraîchage euh, ça a l'air plus facile au départ et c'est surtout beaucoup moins d'investissement Hein, à savoir que euh, dans l'élevage euh, les investissements sont assez conséquents donc moi j'ai eu la chance de commencer petit à petit et il y a beaucoup de gens qui disent bon si euh, on n'arrive pas à trouver une petite exploitation à racheter ça risque de pas être facile hein. et puis après c'est de, de faire le pari de se lancer sur une petite exploitation en se demandant si elle va être viable et puis de lancer une AMAP en même temps donc ça, demande vraiment beaucoup à cogiter. Et alors c'est malheureux à dire, mais euh, dans, les gens qui sont autour de chez moi à qui j'ai tendu les perches, euh, c'est que c'est des agriculteurs qui n'avaient pas ce type de culture. Hein. Hein, ils sont toujours restés à vendre, à avoir la paye de lait et ils ont vendu deux trois choses à côté, mais c'était pas comptabiliser correctement donc il pouvait pas savoir ce qu'ils gagnait par rapport à telle ou telle chose et donc c'est pas évident mais ce qui n'empêche que euh, tous les ans on a de nouveaux producteurs en amap avec différents types de production dont la viande du fromage des choses comme ça et ça s'organise et ça se met en place hein. Oui, si vous dites euh, que vous êtes propriétaire de trois hectares, euh, les autres, euh, c'est pris en bail, j'imagine, et le, bail, le bailleur, c'est qui C'est la marque ou c'est vous en tant que... Oui, oui, c'est moi en tant qu'agriculteur. Hein, hein. Euh, la map n'intervient pas du tout là-dessus. Alors à chaque fois que je fais des, des choix, alors euh, il y en a eu un pour la salle de découpe hein, qui était très important, un pour euh, racheter du terrain pour défricher, pour refaire un gros parc pour les moutons, hein, pour plus faire de transhumance. Donc il y a déjà toute une réflexion qui est faite avec les, les consommateurs. Hein. Et ça c'est vraiment très important, un consommateur même je devrais dire. Et en fait c'est vraiment très important parce que pour le coup je travaille pas tout seul, je travaille avec d'autres personnes qui apportent leur éclairage. Mais toujours est-il que c'est quand même moi qui est euh, qui est agriculteur qui choisit à la fin hein, euh, qui détermine mes choix et qui paye mes locations et tout ça mais c'est vrai qu'on a euh, un pour pour être originaire de Thionville, je sais ce que c'est que d'avoir des, des beaux ruraux très spécifiques. Euh, euh dans le secteur où je suis en moyenne montagne, euh, il y a des terrains qu'on va récupérer, on va faucher une ou deux années parce que les gens disent bon bah tiens t'as qu'à les faucher et après vont les passer les propriétaires vont les passer à d'autres d'autres paysans ou alors ils vont mettre deux chevaux dessus. Euh. donc c'est un petit peu c'est un petit peu particulier quoi. Merci. Merci. Oui, oui, oui. Je peux présenter oui, oui. Alors voilà, je, euh, vous, vous montre deux petites choses qui me semblent très très importantes. Hein. Euh, euh, pour, en, chaque euh, comment dire la map c'est pas une création française ça c'est né euh, en 2001 en France dans le sud de la France c'est la famille Villon qui était venue déjà en Lorraine avec lesquelles on a discuté et euh, c'est des gens qui sont partis aux États-Unis des maraîchers qui qui avaient du mal de vivre de leur, leur production et qui ont vu un système aux États-Unis qui ressemblait donc aux AMAP hein. c'est c'est pas un polycopier mais à chaque fois avec la culture avec avec les, les choses différentes dans chaque pays et eh ben ils ont repris ce modèle là et ils l'ont remis en place en France à savoir que c'est euh, ça vient des tekei hein, c'est euh, c'est japonais et ça c'est quelque chose qui a été euh, fait après la, seconde guerre mondiale où où des des personnes ont été dans les campagnes ont été voir des agriculteurs disent bah nous on habite en ville on voudrait euh, avoir de la nourriture saine est-ce que vous pouvez nous produire ça ça et ça et donc petit en euh, petit à petit sont mis en place des engagements entre les producteurs et les consommateurs ce qui fait que les producteurs pouvaient vivre correctement et les consommateurs s'assurer d'avoir une nourriture saine donc en France c'était décliné par une charte des AMAP alors je peux pas tout vous la lire euh, il n'y a pas forcément d'agriculture biologique mais on essaye des, on essaye de on essaye de, de s'y tenir le plus possible et par parmi les choses qui me paraissent moi assez importantes c'est d'avoir par exemple le, deuxième item c'est une production de dimension humaine adaptée au type de culture et d'élevage hein. et il y en a une vingtaine donc là j'ai plusieurs feuilles je les laisserai ici hein, si, vous voulez vous pourrez en avoir et puis alors en fait dans la charte des amap ce qu'il faut c'est coller au euh, au principe de l'agriculture paysanne. Hein. Donc euh, c'est pareil, donc agriculture paysanne, c'est de respecter la nature. Hein. Ça paraît assez incroyable, mais j'étais euh, j'ai été pendant un moment vaché de remplacement et quand je vois ce que les gens y mettaient euh, sur leur terrain, ce qu'ils donnaient à leurs bêtes, je me dis bon, je boirai pas le lait de la ferme là et c'est dommage parce que quand même en tant que paysan, on est en première ligne pour préserver un petit peu la planète. Donc il y a des choses comme ça qui sont importantes pour la map quoi. Hein, et pour faire partie. Alors encore une fois, euh, donc nous on s'est créé, je prends un petit peu de temps encore, mais euh, euh, on a notre AMAP sur, sur Saint-Dié, la map de Capucine, et c'est une, AMAP qui est vraiment dynamique. J'ai la chance d'avoir des, consommateurs très très très très sympa autour de moi, très investis, très engagés dans cette association comme bien d'autres. Et on a créé avec d'autres AMAP de Lorraine, hein, partout dans la Lorraine, on a créé une association qui s'appelle l'ORAMAP et l'objectif c'était de se fédérer pour pouvoir discuter ensemble des problèmes qui n'ont forcément rien à voir entre quelqu'un qui a du souci à faire du fromage de chèvre et quelqu'un qui a des soucis avec des limaces mais les problématiques restent les mêmes d'une manière générale sur les AMAP. Et par rapport à ça, l'idée aussi c'est se dire bah, euh, est-ce que dans votre AMAP, est-ce que dans la ferme, les principes sont respectés Alors on n'est pas la police, on n'est pas à venir avec des bâtons à dire bah non, vous ne pouvez pas être une AMAP, mais au contraire, c'est d'aider les gens, les conseillers pour dire bah, pour aller un petit peu plus près d'une AMAP, il faudrait tendre à ça ou à ça. Et de la même manière, on, a eu aussi des soucis avec des gens qui voulaient créer des AMAP, mais euh, à, prendre euh, des, immigrés, les embaucher au noir et puis avoir des choses qui n'étaient pas forcément très très claires. Donc on leur dit ça vous aurez jamais vous serez jamais reconnu en tant qu'AMAP hein, parce qu'il y a une dimension humaine qui est très très importante aussi Voilà, je m'arrête là. Merci. Oui, Il y a encore un livre sur les AMAP euh, que M. Bordage a apporté. Ouais. Ouais. C'est présenté plus tard, ouais, peut-être oui, oui. de la pause. Unser nächster Referent ist der Matthias, Herr Matthias von Mirbach. Er ist Landwirt auf dem Kattendorfer Hof, dem zweiten solidarischen Hof äh, in Deutschland, den es gab. Ähm, Der Kattendorfer Hof hat es geschafft, von einem eher spezialisierten Betrieb zu einem sehr vielfältigen Betrieb zu werden im Laufe der Zeit und auch mit Hilfe des Prinzips der solidarischen Landwirtschaft. Herr Mierbach wird Ihnen das jetzt präsentieren. Ja, äh, vielen Dank, dass ich unser Modell heute vorstellen darf hier. Ähm, ich möchte Sie auf eine Reise mitnehmen, äh, die ungefähr heute vor 21 Jahren begonnen hat. Äh, Dort haben wir die Zusage bekommen, dass wir den äh, 130 Hektar großen Betrieb in Kattendorf äh, von einer kirchlichen Stiftung pachten konnten. Ähm, der Betrieb ist, wenn man äh, auf biologisch dynamisch umstellen wollte, ähm, eigentlich der schwierigste Fall für eine Umstellung gewesen, die man sich nur vornehmen konnte ein reiner Schweinemast, Ackerbaubetrieb auf einem Futterbaustandort. Das heißt, die Böden relativ schwer und äh, nicht ähm, in bester Kultur. Seit 20 Jahren kein Milchvieh mehr dort. Ähm, wir haben den Schritt gewagt, weil wir einfach in der Gegend äh, sein wollten und weil wir uns auch äh, für unser Betriebskonzept ähm, ausgerechnet haben, wir werden das schon klarkommen. Haben wir geschafft. Ähm, wir haben mit drei Erwachsenen angefangen und haben die Bedürfnisse der Landwirtschaft und der Hauswirtschaft zu dritt erledigt. Ähm, wir hatten gedacht, wir fangen mal an, indem wir mit Getreidebau anfangen und äh, wie jeder Junglandwirt fängt man ja mit einem Betriebskonzept an. Bloß leider im Winter war dieses Betriebskonzept hinfällig, weil äh, wir hatten äh, uns dem Anbauverband äh, Demeter angeschlossen und im äh, Winter 95, 96 haben die, die abnehmende Hand in Deutschland äh, beschlossen, doch mal die Preise für Demetergetreide äh, etwas runterzusetzen von äh, 80 D-Mark damals auf für 100 Kilo auf 60 D-Mark. Und damit war eigentlich äh, hätten wir sagen können okay ähm, Konzept gescheitert, weil von den 25 Prozent wollten wir eigentlich leben. Ähm, und so kommt das eben, wenn man sich auf Gesetze des Marktes irgendwie verlässt. Und es wurde schnell klar, wir müssen weil wir hatten die Verbindlichkeit 18-jährigen Pachtvertrag unterschrieben, Maschinen übernommen. Ähm, wir müssen was anders machen. Und wir haben angefangen, äh, die ersten Mastschweine, die wir dann aus eigener Erzeugung hatten, teilweise an eine Vermarktungsorganisation zu geben. Das war ähnlich wie das Getreide unbefriedigend. Und dann hat meine ehemalige Frau gesagt: okay, ich ich probiere mal mein Glück. Hat sie ans Telefon gesetzt und hat einfach alle Leute, die sie kannte und bis dahin noch nicht kannte, versucht anzurufen und auch angerufen und hat etwa äh, 10, 15 äh, Schweine vermarktet, indem wir gesagt haben: okay, im Viertel Schwein, das kriegt ihr doch in eure Truhe. Äh, probiert das doch mal, ihr helft uns und äh, fantastische Aktion. Äh, hat bloß den Nachteil, wer ein Viertel und halbe Schwein in der Tiefkühltruhe hat, der braucht das schnell nicht wieder. Ja? Der ist nämlich ganz gut versorgt. Äh, mein, unser Kollege äh, hat gesagt, okay, wenn das so funktioniert, dann können wir ja vielleicht das noch mal ein bisschen ausweiten. Wir bauen mal einen Fleischverarbeitungsraum auf dem Hof und äh, versuchen mal äh, Schweinefleisch en Detail an Leute zu vermarkten. Gleichzeitig haben wir gesagt, okay, äh, damit wir das vermarkten können, wir können das ähm, hatten ja noch nicht die komplette D der Anerkennung. Äh, wir können das nur in Umstellung verkaufen und das machen wir am besten in einem eigenen Hofladen. Und dann haben wir ähm, eben zwei Jahre nach Übernahme äh, des Betriebes einen Hofladen auf dem Betrieb eingerichtet. Ja, äh, die Idee hatten vor uns aber in der Gegend schon ein paar mehr Leute gehabt, die auch schon ein bisschen länger im Geschäft waren wo sich dann eben abzeichnete, das ist ja alles nett und schön, aber das wird uns den Betrieb auch nicht retten. So oder uns eine langfristige Möglichkeit geben. Wir hatten auch angefangen ähm, mit Milchvieh und äh, weil wie gesagt äh, die, äh, das Rotklegras in der Fruchtfolge wollten wir auch gerne selber verwerten und nicht nur dem Boden zugutekommen lassen. Und dann wurde eben klar, ja, die Milch haben wir an eine Molkerei abgegeben, konventionelle Molkerei, Biomolkerei äh, vor 21 Jahren oder 20 Jahren. In Schleswig-Holstein war noch sowas wie gab es nicht. Und ähm, das war eigentlich Milchvieh Hobby, weil ähm, Geld haben wir damit nicht verdient. Und ich habe gesagt, ich höre ähm, Ende des Jahres aufzumelken und macht nur noch Mutterkühe, wenn nicht jemand kommt, der sagt, ich habe Lust, die Milch zu verarbeiten und wir haben etwas, was wir einfach dann unseren Kunden und äh, anbieten können. Und äh, mal, manchmal muss man sehr klar sein in dem, was man sich wünscht. Dann können andere Leute das auch wie auch immer hören. Auf jeden Fall innerhalb von drei Wochen hatte ich einen Anruf. Ähm, pass mal auf, ich suche einen Betrieb, wo ich die Milch verarbeiten kann. Okay, wir sind zusammengekommen, wir arbeiten bis heute zusammen mit meinem neuen Kollegen. Und äh, dann äh, wurde aber deutlich, ja, jetzt kam noch eine Familie mehr dazu. Irgendwie ja, müssen wir was tun. Zumal in der Umstellungszeit dann äh, die Erträge auch erstmal in den Keller gingen Und äh, wir waren so sehr mit dem Rücken an der Wand, weil die Pachtzahlungen sollten gehen. Äh, und ich hatte mich habe mich ungefähr äh, beschäftige mich mit äh, eben so Formen von ähm, Verbra äh, Erzeuger seit über 30 Jahren und ich habe dann eine, ein Konzept, was ich äh, nach dem, äh, der Abgabe meines ersten Pachtbetriebes habe ich mich mal hingesetzt, habe das mal aufgeschrieben nach den Erfahrungen, wie kann das denn eigentlich gehen? Und dieses Konzept äh, habe ich mir wieder vorgenommen und habe gesagt, okay, wir versuchen ähm, das einfach mit einer solidarischen Landwirtschaft. Und ich habe das auf einer Fahrt nach Hamburg äh, zwei Freundinnen im Auto erzählt und hatte das Glück, dass die nicht gesagt haben, du hast du tickst nicht richtig, das kann nie funktionieren, sondern die begeistert waren. Das hat mir Mut gemacht, das hat mir den Mut äh, gegeben, äh, mit meinen äh, Kollegen zu sprechen und zu sagen: pass mal auf, ich habe deine Idee. Ähm, hier mit Hofladen alleine und Märkten und so weiter, das ist eine anstrengende Sache und Getreide. Äh, lass uns doch mal versuchen, ob wir nicht Menschen begeistern können, äh, mit uns zusammen diesen Betrieb weiter aufzubauen und zu tragen. Meine Kollegen spült, spürten die Wand auch relativ dicht hinter sich und äh, sagten: „Okay, dann mach mal. Und dann haben wir ähm, Anfang Oktober 1998 alle Leute eingeladen, die wir im Umkreis kannten und gesagt, wir haben was Neues vor wenn ihr Interesse habt, kommt doch mal. Ähm, wir haben das unter dem Stichwort damals konkrete Nahrung für konkrete Menschen betitelt. Ja? Das heißt, das fanden ungefähr 30, 40 Menschen interessant. Und äh, haben, äh, nach diesem einführenden Vortrag haben wir gesagt, okay, wäre es dabei, dass die Idee weiterzuentwickeln. Und das waren 20 Menschen, sprich 10 Familien. Da haben wir uns zwei Monate jeden Nach äh, Sonnabendnachmittag, nachdem wir von den Märkten da waren, nachdem die Tiere versorgt waren und bevor wir wieder in den Stall mussten, ähm, zwei Stunden getroffen und haben an der Idee entwickelt, äh, an der Idee zusammengearbeitet äh, mit den potenziellen Verbrauchern. Schließlich haben wir gesagt, so zwei Monate sind genug. Ähm, wir können darüber auch noch drei Jahre reden, aber wir können es einfach auch probieren. Und das haben wir getan. Wir haben Anfang Dezember 98 angefangen, haben gesagt, passt auf, ähm, wir haben keine Ahnung, was wir von euch an Geld brauchen. Ähm, wir haben auch keine Ahnung, wie es geht. Wir probieren es einfach insoweit, dass wir sagen, gut, pro Erwachsene, ihr legt äh, 100 D-Mark ein und äh, pro äh, Schulkind äh, 50 äh, D-Mark und äh, wir machen einfach unseren Hofladen auf und alles, was wir an eigenen Produkten haben, nehmt ihr in der Menge, wie ihr das braucht. Es gibt keine Mengenbeschränkung, äh, ihr seid dafür verantwortlich ähm, und ähm, dass ihr nur das nehmt, was ihr braucht. Und das ist einfach äh, war ein ganz entscheidender Schritt für unsere Weiterentwicklung, dass einfach die Grundlage des Vertrauens von beiden Seiten gelegt wurde. Ja? Also dass wir unseren Verbrauchern vertrauten und dass auf der anderen Seite die Verbraucher äh, sich in, auf diese Situation anließen und äh, sagten okay, äh, Milch, ja es gibt Milch, es gibt Getreide, es gibt ein ganz bisschen Gemüse, äh, ordentlich Kartoffeln, es gibt äh, ein bisschen Schweinefleisch. Ähm, wir gucken mal. Und äh, das hat sich einfach weiterentwickelt. Ähm, und äh, Anfang Januar wollten dann auf einmal schon 20 Familien teilnehmen. Und äh, das zeigte uns, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben dann gesagt, wir bauen eine Käserei. Wir haben einen alten Schweinestall ähm, komplett entkernt und da eine Käserei reingebaut und haben angefangen einfach die Milch, die äh, sofort aufgehört, die Milch dann an die Molkerei zu liefern. Und äh, unser, mein Kollege hat eben ein Sortiment aufgebaut, fing damals an, weil er kam, hat Käsen äh, auf der, äh, in den Schweizer Alpen gelernt. Ähm, mit, äh, er wollte gerne Bergkäse machen und möglichst viel. Nun sind wir aber in Norddeutschland und ähm, äh, der Käse ist, ist immer noch auch der Bergkäse, den er heute auch noch macht, ist äh, fantastisch. Mm, aber es wurde eben deutlich, in Norddeutschland isst man eigentlich gern Käse, der nicht nach Käse schmeckt. Ja? So. Und ähm, dementsprechend ähm, haben irgendwann dann Mitglieder gesagt, äh, Klaus, pass mal auf, ähm, wir möchten eigentlich gerne, dass du uns hier mal einen jungen Gauder produzierst. Ja, wie? Ja, komm, hier hast du Formen, äh, du kannst das bestimmt lernen, mach es. Und sie haben auch die Versuche äh, gerne genommen und äh, die Kinder waren froh, dass sie einen milderen Käse kriegten. Ja? Nur so als ein Beispiel, wie sich aus so einer ähm, Kooperation Dinge auch entwickeln. Ähm, wir haben dann angefangen, den Gemüsebau aufzubauen, weil eben deutlich ist, ähm, mit Gemüse äh, erreicht man etwas, was man mit Milch und Fleisch nicht erreicht. Und ich sage einfach mal das ganz offen, man berührt die Menschen seelisch mit Gemüse viel mehr wie mit dem, was im Kühlschrank liegt, was man äh, Frühsch äh, Frühstück, Mittag und äh, Dings an Milch und Fleischprodukten auf dem Tisch hat. Aber das Gemüse, das äh, tickert die Leute an. Ja? Ähm, das ist einfach so, wenn du ein gutes Gemüse anbieten kannst äh, und einfach sagst, pass mal auf, ihr kriegt das so, wie wir es anbauen. Ähm, wir bemühen uns sehr um Qualität und um Vielfalt und dann ist jedes neue Gemüse, was im Jahreslauf kommt, ist einfach eine Erbauung. Das ist einfach das macht die Leute froh. Da sind die also wenn die ersten Tomaten bei uns kommen, das ist jetzt äh, gerade äh, am Sonnabend gewesen, äh, dann weiß ich einfach, dass alle unsere Mitglieder so sind ja und nicht äh, ganz egal. Das ist so ähm, äh, fantastisch wenn der erste äh, wenn der erste freilandsalat kommt ja dann also das sind so sachen die erreiche ich mit einem guten käse und erreiche ich mit äh, äh, fantastischen fleischprodukten erreiche ich die nicht ja das was es mit den menschen äh, so macht ja das ist äh, also ich ich empfehle immer wenn äh, solavis äh, sich neu gründen äh, irgendwie entweder selber oder in kooperation mit einem gemüsebaubetrieb äh, mit gemüse reinzunehmen ja weil es einfach die Menschen äh, auf der seelischen Ebene auch berührt. Und äh, das war eine interessante Erfahrung und äh, für uns auch ein Schritt zu sagen, okay, Gemüse ist gleich wichtig, ja? weil so als Landwirt ähm, Getreidebau und äh, Tiere und so. Ne? Ähm, mit den Gärtnern hatten wir das anfangs nicht so. Und das war aber deutlich, äh, die Menschen haben uns den Weg da hingewiesen. Und äh, so ein Betrieb entwickelt sich völlig anders, wenn man in dieser Kooperation ist. Und wir haben, ich muss dazu sagen, wir haben, ähm, sind immer zweigleisig gefahren, weil der Betrieb mit damals 130 Hektar, heute 250 Hektar, ähm, schafft es nicht alles äh, an, äh, nur an die Mitglieder oder schaffte es damals nicht alles nur an die Mitglieder abzugeben. Das heißt, wir haben weiter Märkte gefahren, wir haben in unserem Hofladen auch normale Kunden äh, bedient. Ähm, und dann äh, gab es einen weiteren Schritt, äh, dass Menschen auf uns zukamen aus Hamburg, die gesagt haben: hm, ja, Prinzip finden wir klasse, aber wir fahren nicht nach Kattendorf raus. 40 Kilometer einmal die Woche, nee, das müssen wir anders regeln. Und da war, das war eine Gruppe junge Eltern, die sagten, wir haben Abokiste durch mit Bio, wir haben äh, Bioladen, wir wollen einfach wissen, wo kommen unsere Sachen her und äh, wir sind bereit, äh, einfach mit euch zusammenzuarbeiten. Und das war einfach fantastisch, weil diese Gruppe hat gesagt, wir mieten uns einen Raum, ihr liefert uns an, Verteilung übernehmen wir komplett alleine ähm, und ähm, auch da wieder das Vertrauensprinzip. Und das ging dann relativ schnell in Richtung der Zellteilung, äh, dass aus der einen Gruppe, die sagten, Mensch, das wollen wir aber da, wo wir wohnen, auch haben. Ja? Also äh, aus dem einen Stadtteil, dann wurde ein Raum in der Tiefgarage gefunden und äh, schwupp war die Gruppe voll, die andere war auch wieder voll. Und ähm, heute sind es ähm, 14 Gruppen, an die wir liefern. Ähm, das ist so das eine Modell. Das andere ist eben, dass wir in den letzten sechs Jahren drei äh, Hofläden in äh, Hamburg aufgemacht haben und äh, so dass da Menschen in die Läden kommen können und sagen, ich will Mitglied werden. Äh, die können dann direkt dort ihr Eintrittsformular ausfüllen. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, in den sechs Jahren die Zahl unserer Mitglieder mehr als verdoppelt hat, weil die Schwelle in unseren Laden ist äh, sehr niedrig. Man kann reinkommen und einfach erstmal gucken und kaufen. Und dann hat man folgendes Erlebnis. Da sind da Leute, die nehmen sich aus dem Ständer eine Karte, nehmen diese Karte mit und gehen dann in die verschiedenen Regale und schreiben dann da was in diese Karte ein, legen Gemüse auf eine Waage und äh, packen das in ihre Tasche. Dann winken sie nett an der Kasse und gehen raus. Und die anderen Kunden stehen da und sagen: „Was ist denn jetzt hier los? Also irgendwas verstehe ich hier nicht. Und äh, dann sagt man ihnen, ja, das sind unsere Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft. Ähm, die haben im Vorfeld bezahlt. <laughs> die haben uns ermöglicht, den landwirtschaftlichen Betrieb so zu führen. Die entnehmen mir einfach. Ach ja, das ist ja spannend. Und ähm, das sehen die sich, manche sehen sich das einmal an und sagen, will ich auch. Andere sehen sich das zwei Jahre an und sagen, eigentlich bin ich ja bescheuert. Ja? Ich komme hier und kaufe und Geld gegen Ware und ich kann doch eigentlich an dem Prinzip teilhaben und sehe auch, dass es funktioniert. Und das, dafür sind unsere Läden in Hamburg einfach ein tolles Schaufenster für, für das äh, System. Und äh, das ist nicht unsere Entwicklung ist nicht immer glatt gegangen. Äh, wir haben zum Beispiel 2002 ist unser Betrieb ähm, das Hauptgebäude ist der ganze Dachstuhl abgebrannt. Das bedeutete dann äh, Wasserschaden in der Käserei, der Schweinestall war nicht benutzbar etc pp. Gleichzeitig ist mein Gründungspartner ausgestiegen sagte so, ich habe hier relativ viel Geld mit reingebracht. Äh, am liebsten würde ich das morgen wieder haben. Und äh, die Bank hat gesagt, ähm, ach ja, der Erntekredit, den ihr bei uns habt, über 100.000 D-Mark hm, in drei Wochen, dann zahlt ihr den zurück. Das war schon eine Herausforderung, sage ich mal. Und ähm, dann erlebt man einfach, was gut ist und was nicht gut ist. Und äh, was einfach fantastisch war, dass unsere Mitglieder am Tag nach dem Brand hatten wir unseren einen Markthänger vor die Ruine gestellt und haben weiter verteilt. Und die haben gesagt: so und euch werden wir was sagen. Ihr macht weiter und wir helfen euch dabei. Ja? Wir helfen euch diesen Schritt äh, zu gehen. Und äh, eine ältere Frau bei uns aus dem Ort ist auf, uns zu, auf mich zugekommen, hat gesagt: so, ich gebe dir jetzt 30.000 Euro und ähm, die esse ich bei euch ab. Wenn ich vorher sterbe, so what? Ähm, und äh, das kommt auch nicht, äh, meine Erben wissen davon auch nichts, ähm, aber ihr braucht das jetzt. Und wenn man solche Erlebnisse hat von Vertrauen, dann äh, kann man nicht sagen, ach weißt du, das ist mir jetzt alles zu anstrengend, ähm, dann äh, hören wir mal lieber auf, sondern äh, das stärkt einem den Rücken. Übrigens, äh, diese Frau ist äh, immer noch dabei. Sie ist inzwischen, glaube ich, 78, kommt jede Woche dreimal in den Laden und ernährt sich komplett davon. Äh, hat keine Verzinsung bekommen, hat aber damals gesagt, ich möchte aber auch nicht äh, die Steigerungen, die ihr vielleicht habt, mitnehmen. Also sie hat de facto eine Superverzinsung bekommen. <laughs> aber es ist völlig okay. Ja? Und ähm, dieses äh, zusammen mit den Menschen das ist was ganz, ganz für uns ganz entscheidendes geworden. Also unserem äh, Beispiel noch ähm, unsere Mitglieder haben sich darüber beschwert, mehr leise. Sagt mal eure Kartoffeln, die sind manchmal so klein. Wir verwechseln immer mit den Marzipankartoffeln, <laughs> wenn es eine schlechte Ernte gab. Können wir da nicht was machen? Ja, habe gesagt, können wir was machen. Aber ähm, was wir machen ist, äh, dass ihr euch beteiligt, weil wir haben uns äh, verschuldet bis hier, wir können nicht mehr. Ähm, also wenn ihr bereit seid, ähm, die Investition zu übernehmen, zusätzlich äh, zu den anderen Sachen, die ihr zahlt, dann können wir darüber nachdenken. Haben wir gesagt, okay, wenn dann richtig, Brunnen bohren, Wassersparberegen, also einen Beregungswagen anschaffen, äh, feste Leitungen legen. Haben gesagt 30.000 Euro kostet das. Unsere Mitglieder haben gesagt: okay, was kostet das für uns? Ja, wenn wir mit äh, 200 Mitgliedern rechnen, mh, hm, dann 2 Euro im Monat für jeden. Protokoll angefertigt worden auf, der, auf unserer Mitgliederversammlung, haben zwei, glaube ich, äh, exemplarisch unterschrieben. Dieses Protokoll habe ich an unsere Hausbank geschickt, übrigens nicht mehr die, äh, die uns den Erntekredit gekündigt hat, sondern die GLS Bank, GLS Gemeinschaftsbank in Bochum. Die haben gesagt, finden wir gut, Kredit bewilligt. Und äh, das Thema Marzipankartoffel, die Verwechslung, ähm, das ist Geschichte. Ähm, man kann da ganz viel machen miteinander. Man kann ganz, ganz viel miteinander bewegen. Und äh, wir haben eben sind in allen Bereichen professioneller geworden. Ja? Also wir haben einen, äh, 2008 einen äh, großen Kuhstall gebaut auf Pachtgelände mit einer Restpachtzeit von damals zehn Jahren. Ist ja auch mutig. Ähm, haben also äh, 450.000 Euro investiert wir haben ähm, Lagerräume für Kartoffeln und Gemüse gebaut. Wir haben die Käserei weiter ausgestattet. Wir haben äh, sage ich mal bessere Maschinen für die Fleischverarbeitung gekauft. Und äh, auch den, irgendwann äh, kam ich dann auch mit der Außenwirtschaft dran, dass ich äh, mir mal einen neuen Schlepper kaufen konnte und ähm, äh, das ist heute einfach der Betrieb ist heute steht heute sehr gesund da, also wirtschaftlich sehr gesund. Wir ähm, haben eben vier Hofläden, die auch ähm, Direktvermarktung machen. Wir haben noch einen einzigen Marktstand, von dem wir uns jetzt verabschieden. Ähm, wir beliefern eine Bäckerei. Das heißt, äh, wir sind äh, auf 250 Hektar ähm, 100 Prozent direkt vermarktend. Und äh, aus äh, drei Erwachsenen sind äh, inzwischen ja, über 50 Erwachsene geworden, die auf dem mit dem Hof äh, auf dem Hof ihre und in den Läden in Hamburg ihre Arbeitsplätze haben. Ähm, wir können über Min äh, deutschen Mindestlohn zahlen. Äh, wir haben viele Leute, die äh, also gelernte äh, Gärtner und äh, Landwirte eingestellt. Und ähm, ja, das ist äh, aus meiner Sicht eine absolute Erfolgsgeschichte. Und es ist eben so, wie kommt man dahin? Man kommt dahin, indem man offen ist. Und ich kann nur sagen, jemand, der überlegt, in solidarische Landwirtschaft einzusteigen als Landwirt oder Gärtner, sollte man sein Herz befragen, ob das groß genug ist oder ob er bereit ist, das zu, ähm, weiterzumachen. Weil es ist viel Kontakt mit Menschen nötig. Und das macht auch total Freude weil in der Zeit, in der ich das mache, ich habe so und so viele Kinder wirklich äh, gefühlt hunderte von Kindern aufwachsen sehen, die wir mit unseren Nahrungsmitteln versorgt haben, die äh, mutvoll in die Welt gehen. Ja? Das ist einfach ein, ein ähm, wie soll ich sagen, das ist etwas, äh, das sind, äh, da nimmt man etwas mit oder begleitet etwas. Ähm, ein Schlüsselerlebnis war für mich äh, an unserer Schule war eine, ist äh, eine Tanz AG. Und diese Tanz AG hat eine Aufführung gemacht. Und da waren 40 kleine Mädchen. Und dann waren fünf Solisten. Und alle fünf Solisten äh, waren langjährig entweder vom Hof, also unsere Hofkinder oder aber ähm, Mitglieder, äh, Mitgliedskinder von uns. Das heißt also diese Tanzperformance, die wirklich auf hohem Niveau war, ich konnte sagen, alle versorgt, alle gut. Ja. Also dieses, äh, diese menschlichen Erlebnisse, die man dabei hat, die führen weiter als Marktgesetze, sehr viel weiter. Ja. Und wir sind heute an einem Punkt, dass wir sagen, also wir mit unseren Mitgliedern, ähm, wir entwickeln zusammen diesen Betrieb weiter. Äh, wir werden den Schritt in die nächste Generation gehen. Ähm, wir sind dabei, in die nächste Generation zu gehen, indem wir einfach äh, jüngere Familien integrieren, äh, die mit in betriebliche Verantwortung gehen können. Und ähm, das äh, sage ich mal, äh, wie gesagt, ein reiner Pachtbetrieb. Ja, wir haben äh, bislang kein Eigentum an äh, Land oder Gebäuden, mit Ausnahme eben des Kuhstalls auf fremden Grund und Boden. Der hilft uns dann aber auch nicht viel. Und wollen jetzt im im nächsten Jahr die Hofstelle kaufen. Unser Verpech, unsere Verpächterin, die Stiftung hat gesagt, ja, ihr kriegt, äh, ihr kriegt die Flächen langfristig verpachtet, wenn wir euch die Hofstelle verkaufen können, weil für uns ist die nicht mehr sinnvoll. Und auch das werden wir mit unseren Mitgliedern machen. Und äh, jedes Stück Land, was wir von diesen heute 250 Hektar bekommen haben, ist nie nach Marktgesetzen gelaufen, wir haben, ich habe mich mehrfach um, um Pachten bemüht und immer hieß es, hm, wollen wir keinen Öko oder. Aber es sind Menschen auf uns zugegangen, die gesagt haben, ich habe hier Land. Und ich möchte, dass ihr das bewirtschaftet. Ja? Weil wir sehen das, was ihr macht, das gefällt uns. Und das berührt uns. Und äh, das ist für uns die Zukunft. Und das heißt von 130 äh, auf 250 Hektar 120 Hektar Land äh, haben wir nur äh, unserer Wirtschaftsweise zu verdanken und weil Menschen uns vertrauen. Und äh, ja zu dem System vielleicht noch ähm, wie machen wir es ganz konkret? Wie setzen wir das in Beziehung? Ware und äh, Beitrag Kostenbeitrag der Mitglieder. Wir haben angefangen ähm, eben was ich vorhin geschildert habe, einfach so mal zu sagen 100 Mark pro Erwachsener, 50 für das Kind. Wir haben dann einen Zwischenschritt gemacht, als es mehr wurde, dass wir gesagt haben: okay, äh, wir orientieren uns mal davon, wie viel Vollesser in einer Familie sind. Ja. Oh, das war ein Griff ins Klo, Entschuldigung den Begriff, aber das war so. Äh, weil äh, dann hatten wir Diskussionen, äh, wie viel Vollesser bin ich denn? Ja? Und was ist überhaupt ein Vollesser? Ja? Gedacht war eigentlich jemand, der ganz normal ist. Ne? Und äh, wir haben Diskussionen da gehabt. Wir haben nachher Beitragsgespräche mit jedem neuen geführt. Ich habe gedacht, ich, ich werde nicht wieder. Das will ich nicht. Die, das ganze Vertrauen, was wir aufgebaut haben, fing da an, so zusammenzuschnurpseln. Ja? Und ähm, dann äh, wurde eben mir ganz deutlich, es gibt bei Ernährung keine Objektivität. Wir sind hier schätzungsweise 60, 75 Menschen hier im Raum und ich wette mit euch, keiner von euch ernährt sich so wie der andere. Ja? Also nichts objektiv, ganz subjektiv. Versuch mal das unter einen Hut zu kriegen. Was ist denn objektiv? Ich habe da über das Problem ein bisschen nachgedacht und habe gedacht, okay, das einzige was wirklich objektiv ist bei uns, ist die Fläche. Natürlich kann man die vermehren, wenn man Fläche kriegt, aber de facto auf diesem Planeten können wir unsere Fläche nicht ausweiten. Wir können äh, nicht einfach mal so äh, irgendwie eine Rollbahn rausschieben und sagen, hier machen wir, sondern die landwirtschaftliche Fläche ist gegeben, also eine objektive Größe. Und in dem Moment äh, wurden mir klar, okay, dann rechne das doch mal um. Was können wir hier unter unserem in Norddeutschland, wir haben äh, knapp 800 mm Niederschlag. Wir haben eine Jahresdurchschnittstemperatur äh, knapp unter 8 Grad. Äh, sandige äh, Lehm, äh, sandiger Lehm bis äh, lehmiger Sand. Äh, was können wir hier machen? Und äh, daraus entwickelte äh, sich etwas, was äh, dann zur Begrifflichkeit des Erntanteils wurde. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir äh, als Mitglied bei uns entnimmt man einen Ernteanteil. Und jede Familie kann für sich klären, wie viel von diesem definierten Ernteanteil sie für ihre Versorgung brauchen. Sofort war der freiheitliche Moment wieder da, weil jeder konnte das entscheiden, ob er sich voll von uns versorgt oder sagt tolle Basisversorgung oder ähm, es reicht mir zum Wochenendkochen. Ab einem halben Anteil kann man mitmachen bei uns. Und in diesem Ernteanteil haben wir gesagt, wir können auf diesen 2500 Quadratmetern können wir eine wöchentliche Entnahmemenge von 700 Gramm Fleisch und Wurst machen. Wir haben Rinder, Schweine, Ziegen inzwischen. Wir können ähm, Brotgetreide anbieten, wir können Gemüse ähm, je nach Saison anbieten zwischen anderthalb und drei Kilo in der Woche oder auch das ist mal in der es gibt auch Situationen, Mensch, alle drei, äh, drei Sätze Brokkoli werden gleichzeitig reif. Äh, was soll man machen? Sollen wir jetzt zum Großhändler rennen und sagen, wir haben ganz viel Brokkoli? Nee, wir sagen, liebe Leute, friert Brokkoli ein äh, und äh, nehmt auch mal fünf Kilo Gemüse mit und friert es ein. Ja? Verteilt, wir verteilen es. Dazu kommt ein Kilo Kartoffeln als, mm, sage ich mal, Garantie. Ähm, wir haben im letzten Jahr haben wir so dermaßen viel Kartoffeln äh, geerntet, dass äh, wir gesagt haben: Leute, äh, versorgt doch eurem Nachbarn noch bitte mit. Ja? So, also die sind einfach da. Ich habe versucht, ein paar Kartoffeln über Großhändler zu verkaufen. Demeterware, also eigentlich ähm, wertvollste Ware. Haben alle gesagt. Obwohl es in Süddeutschland eine, die mieseste Kartoffelernte seit zehn Jahren gegeben hat, brauchen wir nicht. Wir wir holen dann aus dem Ausland Ware dazu oder so. Ich gesagt, okay, habe ich mir gemerkt, ähm, nur noch wirklich nur noch das. Und äh, ja, dann eben Milchprodukte, ähm, das klingt jetzt komisch, aber 8,75 Liter Milch, die wir in der Woche verteilen können. Und wir rechnen das, was in die Produkte geht. Wir haben 40 verschiedene Milchprodukte, die wir verteilen. Und die Leute können sich ihren Milchanteil nach einem ähm, netten Umrechnungsschlüssel, den wir ihnen mitgeben, selber zusammenstellen. Das heißt, man geht in den Laden rein und sagt, ich brauche eine Milch für die Woche, ich brauche zwei Gläser Joghurt, ich brauche einen äh, Speisequark, Frischkäse und dann den Rest äh, in Schnittkäse. Und dann äh, rechnen sich aus, okay, mir verbleiben diese Woche äh, 4 Liter Milch für Schnittkäse, also äh, nehme ich 400 Gramm Schnittkäse mit, äh, schreibt das äh, in meine Entnahmekarte, stecke die wieder zurück und bin glücklich. Wir haben in den jetzt fast 18 Jahren haben wir zu drei Mitgliedern gesagt: Pass mal auf, darfst gerne weiter in den Laden kommen und äh, Ware gegen Geld. Aber äh, sage ich mal, dass äh, für das andere System das klappt mit dir nicht. Das, äh, du hast da was gründlich missverstanden. Aber wie gesagt, drei. Wir versorgen heute äh, 600 Haushaltungen, erreichen etwa 1300 Menschen und ähm, der Betrieb steht gut da und ähm, ja, uns geht's gut und den Menschen geht's gut und äh, wir kriegen eine fantastische Rückmeldung und äh, ja, alles gut. Gibt es Fragen des Publikum? Können Sie vielleicht kurz was zum äh, administrativen Arbeitsaufwand für den Landwirt sagen, um, um die Mitglieder bei Stange zu halten und <laughs> zu kommunizieren? Ähm, ja, ja, also Kommunikation ist ein wichtiges Thema. Ähm, ist äh, wichtigster Teil ist ähm, der wöchentliche Hofbrief, den wir schreiben, den eine Mitarbeiterin von uns schreibt, wo sie unter anderem sagt, wie viel Gemüse wir verteilen diese Woche und was für Gemüse wir verteilen. Äh, und eben äh, berichtet, was auf dem Hof passiert. Daneben äh, haben wir Bürozeiten, wo unsere Mitglieder uns anrufen können und äh, immer wichtiger E-Mail und eben die Bereitschaft von uns eben auf E-Mails äh, binnen äh, drei Tagen zu antworten. So, das ist äh, natürlich inzwischen ein Aufwand, aber ähm, das andere, wir machen alles per SEPA-Lastschrift, das heißt wir äh, holen den äh, Jahreskostenbeitrag in, durch zwölf geteilt jeden Monat. Und äh, da ist man wenn man 600 äh, SEPA äh, Lastschriften macht, äh, zu zweit äh, ungefähr zehn Stunden dran. Und dann ist äh, der administrative Teil im Wesentlichen passiert. Äh, bei 600 Mitgliedern ungefähr bei 1 Prozent der Mitglieder äh, ist das Konto am Monatsanfang mal nicht gedeckt. Das sind auch unterschiedliche Leute, kommt ja vor, auch bei Freiberuflern. Wir haben relativ viele Freiberufler bei uns in der Mitgliedschaft. Ähm, das ist in Hamburg so. Und ähm, dort mh, hm, muss man ein bisschen nacharbeiten, aber äh, die meisten Leute merken es selber und überweisen danach. Und äh, wir haben äh, keine ähm, äh, denn ansonsten geht das so weiter, dass ich einmal im Monat äh, vom Hof an unser, ähm, an unser Laden GmbH und KKG eine Rechnung schreibe und die Laden GmbH und KKG schreibt an unsere Wirtschaftsgemeinschaft äh, eine Rechnung. Wir haben keine Rechtsform in der Wirtschaftsgemeinschaft. Wir haben äh, die Rechtsform im äh, landwirtschaftlichen und äh, äh Gewerbebetrieb der GmbH und KKG, das heißt eine GmbH ist deutsches Recht sichert zwei KGs ab. Und ähm, ja, das Rechnungsschreiben äh, dauert fünf Minuten, und äh, damit äh, sage ich mal, äh, ich stelle inzwischen Rechnungen von über 80.000 Euro einmal im Monat. Und äh, in der Verbuchung, äh, in der Buchhaltung, wir haben die Buchhaltung bei uns im Haus, ist dieser Teil das, äh, worauf ähm, meine Mitarbeiterin sich freut, weil da ist sie fünf Minuten mit mit der Buchung. Und äh, die äh, Direktvermarktung, äh, jeden einzelnen Kassenbeleg verbuchen nach Warengruppen, äh, ähm, also wir haben, wir haben eine volle Stelle in der Buchhaltung laden. Also nur mal so und äh, äh, also der, der Bereich ähm, Administration ist verschwindend gering. Wir sind auch durch das, äh, unser Finanzamt äh, geprüft worden. Ähm, offiziell sehen die das als eine Kundenbeziehung ähm, und ähm, haben auch das akzeptiert, dass wir einfach ein Konto haben für die Wirtschaftsgemeinschaft von denen wir äh, von dem wir einfach von allen Leuten äh, einziehen. Das ist für die offiziell ein Ladenkonto. Ähm, so von daher äh, würde ich auch gerne ich habe das auf dem Programm gesehen ähm, Rechtsform. Sorry, ich will hier dem Kollegen nicht reingrätschen, der nachher ähm, vorträgt. Äh, wichtig sind die Beziehungen zwischen den Menschen und das Vertrauen. Der landwirtschaftliche Betrieb braucht in irgendeiner Form eine Rechtsform. Aus meiner Sicht in Deutschland braucht solidarische Landwirtschaft, nämlich der Zusammenschluss der Konsumenten und dem Hof, da braucht es keine separate Rechtsform, sondern es braucht einfach kommunizieren, offen sein und sich den Herausforderungen stellen. Wenn wir, äh, wenn wir Platz haben in den Unterkünften, äh, dann kann man das machen. Das ist einfach für uns einfach die Schwierigkeit. Wir haben äh, nicht genügend äh, Wohnraum für die äh, vielen Anfragen, die wir kriegen. Aber äh, Winter ist eine gute Zeit. <laughs> ja. Soweit vielleicht. Voilà, der Lasch Praxisbeispiel kann das Lützeburg ähm, Gemäßbaubetrieb den Santa 2014 direkt nur dem Prinzip gefangen huet. Ähm, sie versurge mittlerweile über 180 Mombren sind Matten an der Staat op klengster Flasch sind zu drei Vollzeit. Ähm, Petreichert werde ich präsentieren ähm, wie sie dat gemäh tun an welche ihre Bezug zu de Klion als an no froget zu dazu besch. Mein, ähm, ja wie delo gesudt, das gibt in der 2014 do du um äh, ziemlich lang Summe geschafft hier äh, de Projekt zu machen, weil ähm, Und wir sind zu drei Assoziieren, die den Betrieb äh, gegründet und an Käfuna ist keine Sänger Bauerfamilie. Äh, wir hatten noch ganz viel Kapital und wir waren natürlich so, ja, wir wollen etwas machen, ähm, wir, ja, wir kommen uns zu. Und wir dann, ähm, äh, ich bin immer bei der Chambre de Commerce werden, haben wir geschaut und die haben gesagt, ja, wir haben eine Serial und so weiter. Davon, wir können am Anfang auch ein Kooperativ machen. Ähm, nicht ein Kooperativ, so, äh, wie ich so, äh, ich genossenschaftlich und äh, Produzenten, mehr ein, ähm, Investitionskooperativ. Dat äh, mün quasi Leiitgesicht de Paaren und Betrieb kafun ähm, da das äh, ja, fir Betrieb den äh, null erfahren huet <laughs> den nach net gött, weil wirklich, äh, äh Das da das ganz viel vertraut und so wirklich ähm, als Projekt gelegt, weil mir mit eben präsentiert, wie man das für an ähm, die, die Leute, die darüber abgesprungen, die die als wirklich schon anfangen sind, unterstützen, jetzt sind da Leute, die so Äh, ich aus dem Bereich der nurhalte Stierwöhn an äh, Ökologie an so Sachen hier kommen sind an ähm, noch natürlich Familienmembre nach Freund auch ne und, ähm, bin dann noch ziemlich lang in einem Terragesicht weil dann in Deutschland war Würzburg ich wie in Terra zu verpachte äh, von den ähm, keine Erfahrung und okay Betrieb wird dann das äh, okay, Bauer den vertraut fängt mit Terra zu gehen äh, durch den, auch den Terra den man op de Malosin äh, man an der Stadt äh, um mécher Fall äh, den Terra um man Partner vu enger Privatpersen amfang. Ähm, das äh, zufallweis, dat er de bongert ähm, äh, mat ähm, äh, 150 verschieden äh, Urbeem op äh, anderhalbem Hektar ungefähr. Ähm, Äh, wie man dougefangen war wie schëmmen die Beem do an avis äh, an dat war dann äh, de wo die Gechen kennt, wis so äh, ganz sondesche Burdem plus a Fion den Ospeem war du eng äh, krchbemechers äh, Plantage mat eng per vun 4,7 Ent war dann äh, ganz interessant hun ze fenken an Min war miss massiv Kompost ragin an so an ähm, ja. Me da im dem taschen Defi trick ze kommen op der äh, Kooperativ, äh, weil das du noch ganz stark interessiert huet, dass ma du duch Kapitalkritun, me dass er doch eng relativ demokratisch allerweis ähm, mm, hier äh, da Kooperateuren ze schaffe, weil min dat so ausgeriecht, dass ähm, äh, am Gesatzzwnger as äh, se Kooperativ äh, all Kooperateur huet äh, eng stimmen ähm, äh, an der Assemblée General egal wie viel Paaren. Äh, Paare sind limitiert ab 20 Prozent vom Gesamtkapital äh, für das Kind äh, Iwerhand kann kreen. Ähm, außerdem wurde es da erlaubt, den äh, wunderbaren CR, also Conseil d'Administration, zu Summe zu stellen. Die schmieren da äh, leider aus dem Conseil wie äh, in anderen Journalisten, äh, an ähm, äh, Finanzleute, Juristen, an so, die sich einfach freiwëlech äh, do gemalt hun fir Matze machen, Di auch net fir bezirk gin an der sech ganz vielen erstëtzen dot weil sie schon ganz viel Erfahrung hunn an an den an hire Bereicher an ähm, Jo. Ähm, mir hat ähm, duch dass ma allen drei äh, Menge so de Marco äh, zofirnech. Wir sind allen drei äh, am Cell de Center for Ecological Learning Luxemburg Du der Schammer schon ich hier rundrömmer als ein ziemlich große Reso leid. Ein Verseprojé so weit soweit warfir ze starten hummer also just fir hun ma en ähm, Kaär als geschéckt fir ze kucken, wer der iwwer de Mond ze Lützebusch. Am mis net iwwer Rand gin mat der äh, Begeerung vun de Leiit, dat so a oh, enlech kennt der Blitztzebusch an Tech ähm, do hier ähm, ja, Klion wës ma hat der wenn der genug do an Minder noch mat äh, dësse Schleit ugefa an vum Fimolll ganz lösen zu fenken äh, das war dann die ich verdelung gemäß hat man am juni 2014 hat schleiden äh, dezember 2014 hat man dann 100 leute schon die gekommen sind das war okay ist das leid am vier bezöl tun ähm, also bald im gesehen da ich man so gemerkt dass äh, ja mir raschen viel viel wochen nach blei würden und dann äh, mol der preis pro woche wie man das geraschen hatten und, ähm, ähm, Mittlerweile dat bisse geändert, weil ähm, äh, wir fanden die Leute die als gemäß können Mombeen und Funkweise be quasi Beitrag wie wann den Club wären bis an dem Genre. Und, ähm, mehr, ja du was der se herrsche soviel bezuer gedeelt du soviel woche woch gemées kritisch gemes den an de Wert. Wir wollen awer du vun erwäsch komme, weil de Wert vum Gemées de mat zu Lützeg am Butikhafen ass net de richsche Wert, den dann vu Mis tunn weil äh, ganz viel gött SMS an die Port 90 Prozent plus immer ähm, äh, ja Mess sind aber ganz einer Betriebskaschen Tisch äh, ähm, äh, Paien sie ganz anders wie Hai an das Wegstadt hat als empfang netweg konkurrenzfähig zum Eisland mischt. Ähm, trotzdem muss man Preise und die ich wie äh, dementsprechend wird leider am Butti gesehen, weil sonst sind sie ja sie so viel Medaille an dafür sind wir eben nicht viel Medaille. Wir sind, ähm, von den anderen äh, so, so Ponysystem vergleich immer so plus an der an dem namste Preis an das sind da oft Sachen die importiert sind äh, mir äh, ähm, derise Verdelungen wirklich schnimmen äh, gemäß davon geht auch Obst äh, als als im Gart ähm, jo, äh, du, zu, zu der Verdelung wenn du die äh, moment sechs Verdelungspunkten, weil Mofang äh, hat man just dem du äh, Verdelung du um ich erfällt wo man eben als, ähm, äh, als gar wann dann 150 Stä am Auto miss dünner fuhren äh, da sind opere Menschen se froh an der sonne äh, einfachfir dün zu fuhren min äh, Mtterwe verdeelen man auch an der Stadt an der Bonneweger Stuuf äh, an zu hollerech am Nuko an äh, Du macht zu Ash eng kleng Verdelung zu Mama an äh, zu Reden zusätzlich zu einem äh, Gard. An dat auch zu verschiedenen äh, Auerzeit alle äh, Platz ist quasi zu enger anderer Auerzeit an äh, op drei verschiedene Deel verde äh, Dich verdeelt. Ähm, für das reden du bist eng Zeitwind kann kommen. Weil das du wisch, dass äh, wofür du von der Gemeinschaft geschwacken hast, ist, dass die Verdelung relativ kurz ist. Tisch da nicht den ganzen Tag äh, getrll kommen zu so, eh um andere Armee. Am nächsten Mal kommen relativ äh, gebündelt zu summen, ähm, dat ze sech ënner sech kennenlehrerieren. Das ist ganz fichtech, dat sech Zeitullen fir Dünner zu kommen, man hin ze schwatzen, an äh, mir wie um, am, am 3. Joar dat wirklich eng Gemeinschaft umgang um sich zu bilden. Das, das ist wirklich wichtig, weil ähm, ähm, ja, wie gesot ähm, äh, Leiit fësse besser äh, wat op se du könntnt, äh, wat mir du gemées und dat ze net kennen. Ähm, da kom in so he an soket dat preparéier, dann ënner zechtaschen leit doch äh, Rezepte aus mir eng Facebook-Grup, wo leit doch Rezepte net zech kunnen ausdeelen äh, austaschen. Ähm, dat sind dat, dat se Rezepte aus mir auch äh, Ideenn an da kommmer em loser loes äh, zu der Saisonalitéit hin, Well mir ähm, hun de Leiit bei als Klion sind eso eng gut Mchung vun der ähm, äh, der Lützeburger Population die 40 Prozent Ausländer, die Idee was hun Plaze kommen, wo ganz anderst er ja, sind äh, äh, Kichen die der versprochen ze. Ja, das erbrüllen sind noch an der Play äh, geduld. Äh, mei dat se wat leine fëssen an Loser loes, déi Leiit die loch schon zenter demmme vu Dosinn, die wëssen ha, dat as dann an dann ass der Cison dann an dann ass der Cison Loseës deieren soch déi verschschiide Sachen ze kachen. Ähm, w derch Menge wär dei vun den ggréessen Reisoderungen ass ähm, das leider mir wissse wie hm, verschiedene sache kacht Mätelo ähm, äh, Serbonnen an datwussen net äh, is mat de ganz oder muss man do Kerre rasllen, muss de gekacht gin oder net, an du muss man leider mal informieren, du sind die Verdelungen für mir okay, auch persinn dabei sind furchtbar wichtig an dat sie sech taschen as auch ganz wichtig. Und, ähm, Jo an die Gemeinschaft ass an demem se noch fichech well, do den noch vielit ass mo Hëllefirg Hëllefirkom eng han du paken, zo wie du war den Fëcher file Reen an ähm, do war ganz labeg stimme de konnte ma. mir sinn net an Fallkom fir kënnen ze planzen, ähm, mir konnten net zeinen, mir konnten de Bullen net beschaffen, war einfach zuviel nass an ähm, äh, du mat noch krankkeden kom ähm, ich mein, Gärtner hat die kennen dat. Ähm, du sinn an der Bimol, äh, wo ma Belschen verzweifle waren ze war meiger gëtt immer wann eng dose Leute, die als Kolle vun so Poschlang hanner den Nanner an ja, dat einfach wann derbar wann der gesagt die gesinn erha als Geméesproduktionun huet der Problem opkom gin hëlle vun am Platz so, na, gimmer wenn nächste. Und, ähm, ähm, ja. Und, äh, auch bei de Kion äh, Minanzio Mombaren dummer dann ähm, gesinn, dass du gi verschiedene Kategor Kategorie vu Leiit äh, du hat drei Hauptkategorie festgestellt, dass dann die eng sind die Milita Militant, dat war auch der größten Teil von denen, die ähm, am Anfang dabei waren, äh, dat sie so die so Leute, die an der ähm, äh, Transitionsbewegung dra sind, an den Permakulturbewegung an, so Sachen, an äh, die ähm, schon wissen wëssen privat dat so ein Genre Landwirtschaft fischeg ist, wo man net vi muss erklären. Sie erklären äich, wie das mir hin erklären. Mhm Und dann ähm, in einer Kategorie äh, sind dann die Lokalleit, die Stillleit, die rund um die verschiedene Verdelungspunkte wohnen, die einfach froh sind, dass gemäßig zu gehen und, ähm, die noch äh, ganz glücklich sind hin zu kommen und ein bisschen zu putteren und, äh, schon so an der Bundeswischer Stuft das äh, wirklich schwer, dass, äh, Mi äh, verdeelen do samses Moes, äh, so an si samses Moes net viel Leute sitzen am moment, dats der Kaffee voll vun Eisise Leiit, die dann äh, gemäesche ginn an dann Kaffeerinkke ginn an äh, ein zu abs kkleinggst du Issen an se. So, äh. Und, ähm, dann die dritte Kategorie dat sinn dann so ähm, so Fudien, die der wirklich komme weil als gemäß gut schmacht, weil äh, einfach frisch ist, weil, ähm, ähm, weil gemäß mich frisch ist, weil nach mir gut hört und dat möchte einfach auch großen Unterschied. Und, ähm, äh, jo. Man kann natürlich auch sehen, dass äh, die Leute auch äh, eng Personen an die drei Kategorien rapper natürlich ideal ist. Und, ähm, ähm Ähm, mis eng Punkt wo äh, Milo äh, all woch 180 kift immer verdeelen beimmmen er anhalfem Hektar dann genug äh, gemäße viel zu produzieren Ver ja nach die Bienen der Tischschenstunden und Jochplatz brachen. Äh, Jo an äh, lo si eben op eng Punkt ganz stark iw wie geet lo weiter Mäzer am Ufang Ideenn Bon, entwickelt sich natürlich immer mit der Zeit so, ähm, ja. du immer am ganze diskutär weil eben noch ähm, ähm, bei der der weiß im organisieren also wischt das viel ähm, dass wir nur lang sind das ist dazu schon bist anschein oder leer also uh, äh, lang Betrieb machen sitzt du schließt du für im äh, alte Fall da müssen nurfangen hm. äh, wieso zu drei wir sind an also, man können ziemlich komplementär und Und das ist da gerade so gut, wenn man dann eben da wirklich äh, äh, den Idee, dann geht er diskutiert und so äh, ja oder nee. Und, äh, wenn man so relativ gut kann, geht er doch relativ sehr. Ich mir sitze nicht da, ich denke zu diskutieren, aber das ist schon ziemlich äh, knapp und affix. Und, äh, ja. Und, äh, ja, ein paar Retten am Schnee. Ja, und ähm, ähm, weil Preis äh, unbelangt von den äh, Kiew, die wir haben, die sind. Ähm, äh, ja die Leute so ja die müsste bestimmt Medaille sind an so sind nicht Medaille wie die anderen auch an ähm, da geht auch eben ähm, äh, wenn mir wisst wie viel Summer brauche für äh, als Pein zu bezöllen wie viel Material man brauchen an ähm, dann können wir überraschen aha, wie äh, für die Kästen ähm, miss hm, man viel produzieren können man sovi produzieren äh, war ja dann ist gut an dem man dat eben ähm, guck mal wieviel Kief muss man also wieviel ich hatte äh, Momberschaft dann das ja verkaufen und dann äh, ähm, ja dat geht dann auch an wenn man gesinn ah, ja min äh, as also budget as heich äh, da muss dat der bis hochschrafen wenn man eben wegm terra limitéiert sinn Follt eventuell ka sinn dass man nächst Jahr nach den Hektar dabei krä mit der das dann net dann stegemäßig dann äh, ähm, ja äh, eben bei der Gemeinschaft von Kier noch äh, interessant, dass das äh, Mälo ja zum Beispiel eng wo man keng Verdelung gemacht hun ähm, und weil durch den Drehen an durch der Deichstadt wir da sind Sachen furchtbarlös gewusst an wir hatten dann zur Kurf gehabt mir bis bis mikrisches gewircht dann ähm, wir probieren immer tischend Art an Ziele verschiedenen ähm, Protein dran zu holen ähm, an ja du werd dann nicht so weit gehen immer der Leiit gesot mir mans auch keng Verdeelung dufir kre net einfach mir Schenekurf. Ähm, dat dat man wg auch gute Feedback kritet, weil dat kklech fan net am Reden muss am Fall äh, ze rennen so. Und, äh, ja drin dat verstan, Wa mé immer mat Leiit kommunizieren hei ähm, ja, äh, so as was Situationne moment und, äh, ja, und dat geht doch bei den Mische Leiit ganz gut. Ähm, ja mis. Ähm, biozertifiziert, op vull man äh, mat Biomethode schaffen, dat se fir du noch schon gesot gin ass ähm, Leiit vertrauen ass ebe, weil sie gesinn, dat mir man noch ganz oppe mat Leiit äh, wann ma egent Prodi musssse verwenden, dann äh, ass der App es am Biozirgellos ass Jo du kann je no kuke wat zirgellos wat net an ähm, mir noch Leiit Di du äh, privat beroden de noch äh, ze Platz schaffen. Und, ähm, äh, Ja noch bei den äh, Konten, du man Äh, Emul am Joom äh, eng Assemblée General fir Kooperateuren as secht der Rassisteuren an Semul am Joom eng eng Versammlung fir Nombaren, äh, déi wo als Geméis kréien. K nach ein zu dynamisch leit sinn méi dat ähm, awer méchens getrennt. déi Du präsentéier ma se Budget an kam Dii ma hatten an de Bil an dat minn doch e beläit am Zerdi dat fir eis machen. Äh, an ähm, ja, du äh, ja da sind wie fisch das op ze sinn dogin de kre da sitzen se du I muss den noch mal gucken de Leiit eng chére Kolz opréieren wie dat der Tür droprem weiter war äh, bei kommen ähm, Jo ja. äh, Wa nach hast du ähm, geschwaiw äh, ähm, ja die Beile von die kre nach hin und dann die Konditionen die muss erfüllen an ähm, ja mir die Konditionen net ähm, kre noch ähm, war der kein Beihelle wenn man nicht, ähm, auch nicht gebracht tun dadurch dass um die Kooperateuren an die Klonen die am Firas bezllen verschie so wie bist blöd dass man net ging gemeint weil die Susi am Fondo und das, auch, das stimmt doch wie ähm, wollen die probieren das Ma können das äh, unabhängig ähm, Produzente können evaluieren an ähm, Onilo muss in der ganzen Zeit ähm, déi an déi Konditionun zerfall noch wann die net äh, extrem losinn schon se per net extrem das, ja, das muss eng Prinzipie sagt méwer dat dé die Suen hölt war das, äh, das ja gut dat déi do sinn fir Leute se brauchen an ähm, äh, Ja nem mat Bankpré minn Kebankpréit, ichch mi sinn äh, vun de Banke ganz unabhängig Schnnegkeit der Bank, alles geht eis, also der, Kooper äh, der Kooperativ an ähm, Jo ähm, kann eventuell sinn, dats ma Igent fan Gewer pré miste ma, mit dat fir der wg méi so ähm, datng er, du vun Fallé wémer an de nächste Jore war ginn. Mei bislo si ma uni auskom. Jo. Ähm, wir schaffen zu äh, drei äh, ganz so gestalten also voll gestalten vollzeitigen äh, in Teilzeit also halbzeit an äh, einem Lehrermädchen ähm, da machen Tisch da wir kriegen wie gesagt immer um, Leute die freiwillig Speiz kommen wie Stagiaren die kommen äh, Uferen wissen ob ich sehe, so Leute die äh, von länger von einem, von einem anderen zu so Doreteresen an Kostalogies kreen an ähm, Äh, Millreise sogar pu Flüchtlingen, die kommen weil se ähm, ja, langweilen se schon ze kommen ein bisschen höfen, kri se eng Salot oder so dürfen sie net bezzullen. Ähm, äh, jo auch so einfach so freiwilligscher die einfach optauchen an das erwich Wegflot schmeckt dat auch ziemlich alles was zu soen hat. Und, äh, jo. Das, äh. Ja mir bon, wann der Frau am gemés ist, dann äh, wollen dann immer méi verschieden Zochten überbauen an so an ähm, Milo am moment ähm, ja, also, ich mein, äh, Basis war am Anfang, äh, der Lützebäsche Kli so, äh, war der Muten, Gropren, Tomaten, Zwiebeln, äh, Zalot, wenn dat sie so an die immer brauch. Äh, da tunsch noch gesinn an der Leiier äh, hat dann am mésche gefrot war macht die Sachen aber dann kann man kein gutbau leider ne, mehr, dann, äh, äh, ja an dann Herr Nummer dat natürlich äh, ausgeweiht ähm, Loma so eng 90 verschiedene Zochten Upser gemäß an Kräder äh, an ungefähr 300 Zochten äh, Klimabahn an ähm, ja. Me äh, ich aber wirklich Leiit Lever hun ähm, am Platz méi verschiedene Sachen zun und Lever méi vun Mannner Sachen. diese weibische äh, Versterben exploitäre Identité von Terra, äh, dass sie auch größte Terra Rollzeit braucht viel zu recuperieren. Also du der die nächsten Hektar noch dabei oder das Karimoffiz verdrehst. Ähm, bis von den zwei äh, vor dem idealerweise ging ich äh, 20 Prozent von der Flasch eben an Gründigung silosinn bei der ganz kleiner Flasche immer das ich ganz schwerer an ähm, mit Luft wenn man dann auf Fleisch beikriegen, dass er doch sein größten die Luft hier an äh, ja. Ah, äh, okay, ja, äh, also Kooperateur das empfangen äh, Investisseur. Das sind äh, Leute, die Perre kaufen, die kriegen nicht unbedingt gemäß. Wenn sie Momba gehen, äh, da können sie auch gemäß kriegen. Momba ist, äh, das, also Kooperateur bezahlt äh, äh, als Investitionen, also als Kapital. Momba bezahlt Kuh durch seine Momberschaft und die kriegt er noch gemäß von den Stores. Und, ähm, Techer kënnen die am Stait sinn, mussssen awer net om den am Stait sinn. Mi encouragieren an Mamba och Kooperateur ze sinn an Nemi wëssen sind all Kooperateur Mamaget, well se noch gemées gnner dabei, die brachen ass gemessen oder ze Leute, die ze weide wäch vunnen oder äh, so Sachen. Und, äh, ja. und, äh, den Kachten dat äh, tank vuier zuier of mis sind unamgang äh, dat trisches Gleichgewicht ze fannen. Äh, Dës Jower 670 Euro Mamberschaft fir Joer. Äh, Fongmmer 33 Verdelungswochen tricht 33 Steler vun der Rekolt. wie dat eich so gesinn als ähm, ja, woche, wo man schaffen, dats die CFte Woche bezuert sinn. Ja, da sieht man einfach Mommerschaft von Medi Service die man hingin vom Uber wie das Silo gemäß per se bezönnen ähm, ja weil es sind Weil du variieren äh, wann, du, du wirklich gegen den Preis zum Kurf gehen gucken, dann variiert der ganz stark stärkschen Ufangréer mit Summer, du kann mo dann kiffen die vielleicht 10 Euro wert sind ganz am Ufang und dann nur äh, mit von der Saison sind sie dann äh, 50 Euro wert oder so ne an ähm, also so extrem ne? das äh, dat kann wohl vier kommen an äh, iwwer Joer gleiche Stadt awer aus ja, ja Kooperateur do ah, ähm, eng Park kacht äh, 200 Euro an äh, wie so der Kooperateur kann äh, bis zu 20 Prozent ähm, vun alte Paaren kaufen. Ich nicht wievi der Moment ist also, äh, mhm. ich denke nur gucken. Wir sind, sind ungefähr äh, 100 Kooperateuren äh, Kapital also, für kurzem Rugang, äh, wie wie mehr als wenn ich wieder das. Äh. Er ganz schnell ein, äh, ich spreng dir bauen ganz viel verschiedene zuchte gemäß wohnen sie sieht äh, auch noch äh, jung wie as man erfahrung von auswärts die der krieg äh, sind du ein, Ähm, also so äh, Berodung du wenn mech echt hun äh, einer gemäß gerne die ich kenne die die Schwester die die ganz viel Erfahrung hun was mal gab die konventionelle oder Bio oder auch immer sind ähm, ja das auch immer gut von den Akina so gerne treffe wohin sich da kann austauschen an Internet das riesengroß das ganz viel Information von ähm, der filtere kann äh, genau pur, okay, wenig ganz gut Bücher ähm, ja und du Freunde bin den zu gut dann ich hatte ganz gut leer wo ich auch ganz viel gelehrt tun ja, und, äh, dann ähm, ja eben aus der Scheiß mal der andere das eben Stadt war am wichtigsten hast dann ähm, hm, Äh, Brodung net äh, ja, die der Brodung schaffen, de ma zu gesinn so ich informal ging ich so an der äh, ja. Dann ähm, kommen wir zu einem weiteren kurzen Deal, Deel selbst geht Jos Fischbach von den Lützeburger Jungbauern äh, der Lützeburger Land der Jungbauer so Rechte die immer Mikrozentralen der die ökologische Landwirtschaft, das Landwirtschaftsberodung gegründet sind, zieht als Bauer und Kleinfazit in denen der Form gesund wird. Ma dann e scheine gute Mëttech scheieren den Hunger am Saal Schane schëmi ze hang op. Mei schwaich awer a begréissen am Nëmm vun der ökologischer Landwirtschaftsberodeung vum Ökozenter an och vun der Lettzebuer Landtüren an de Jongbauuren. An dësser ze summmen abeich probéier méi jo neii Weer fir d Landwirtschaft firzeweisen, déi am Interesse vu beiden Organisioune sinn. Na anderem aus diesem Modell von der solidarischer Landwirtschaft im Thema, der da ist von Ufang beschäftigt wird. Wenn man du ihre Feier meint, englische Käier bei Enese zu vier Vierberredungsgespräche, hat meist ein ganz paar die Frohen abgeschrieben, die dann ob sehr enger Veranstaltung wie dieser sollten zum größten Deal geklärt gehen. Für tolle Echt hat sich für die meisten von Eis im Dich dann aber vorgestellt, wer ist das überhaupt solidarisch Landwirtschaft? Am eiche Viertrag vom Herr Wolfgang Strenz hat ma e ganz guten Abblick an Grundidee von diesem Modell kricht. Das ähm, Kooperation zwischen dem Lebensmittelproduzent an dem Verbraucher aus aber ein ganz Lebenssausstellung J kennen sowieso in das ein Kultur. Alle Akteure sollten dann noch mal dieser vertraut sind, für dann ein langfristig an stabil zu Summe schaffen abzubauen. Ass das Hirt dann bis emol gepackt, baut sich eng ganz interessant Bindung opéi immer verschiedene Vierträwell heieren halt han. Die Bindung die ass hier einsch an der moderner Landwirtschaft an den letzten Jahrzehnten immer méi verlögangen. Et schenkt dacks de Konsument versteht de Bauer net méi an noch ëmgedrehint, de Bauer versteht er woch net immer d Verhale vom Konsument. Solidarisch Landwirtschaft bit dabei natürlich e ganz interessante Modell. Die zwei, die stehen sich direkt gegenüber. So kann ich behaupten, dass solidarische Landwirtschaft ganz groß Potenzial für Öffentlichkeitsarbeit hat. Die Produzenten und Verbraucher sind sich nicht mehr unbekannt. So lassen sich dann noch Missverständnisse ganz sehr aus dem raumen. Bei dieser Form von Landwirtschaft geht dann auch sogar so weit, dass den Produzent nee, dass der Konsument Mod bestimmen kann, was produziert geht. Dun eng Zzweetfroe, der am Raumstung war ass an eng de Mond verseite vom Klier do. Haie hat de Pit Recher da es den säier seg Erfahrunge mat gedeelt, an gemenggt, de Mond kenten sie iwwerhap gonet an hireer Regioun decken och net mat dee Produkter, déi sie produzieren. Die Interessenten kommen dann noch aus alle Gesellschaftsschichten, obwohl der Preis von den Produkten am Vergelach Hagers, wie man auf verschiedene Viertrich auch heieren hatten. Das Modell hat zu Lützeburgrechen 2014 sein Debüt gefeiert an äh, Asner Eischer unbekannt, dem nur kann eng der solidarische Landwirtschaft ein Großpotenzial zuschreiben. So Et war es och wichtig, am mat dëser Re verfirtrich ze weisen, dat net nëmmen Urst a Geméis muss ugebaut gin mé dat och bei Flech a Mëlech funktionéiert. De Matthieu Bordage an de Matthias von Mirbach hat Jo Hai ganz gut Beispieler gin. Das war es na ganz wichtige Punkt, weil zu Lützeburg iwwer 6 Prozent von de Flächen als Dauergringland klasseiert sinn. Weiterhin stech se äh, ja bekanntlicherweis Mch an Flech produzieren Dave an der Kris Preisersinn umgang ze verfallen. Et muss in haierwer ganz klo soen, dat solidarisch Landwirtschaft Probleme von der moderner Landwirtschaft netwert lesen. Solidarisch Landwirtschaft aus film méi vergrund op eng äh, e ganz andere Modell ja wech well so eng ganz aner Kultur. In den op dëse Modell will ëmsprangen, de muss er noch am Kap ëmdenken. Das kann aber dann, wann denn dat hikrit ein ganz gut Chancen für sin Zukunft. Finalem für Jungbauuren, de de Betrieb von ihren Ältervel niehöhlen müssen am Ufang ein dags ein groß Investition mehr für weiterhin keine lukrativ zu produzieren. Heimat geht Jungbauer dann er vor größere Risiko und muss Kredite abholen mit dags enger langer Laufzeit. Risiko dreten dann ganz leng. Solidarisch Landwirtschaft geint verdeelte Risiko op kollektiv. Et fät zum Deel der méi liicht zu investieren an Neusachen auszuprobieren. Fi allem neue Sachen ausprobeer, weil modern Betrieber eh eich an méi op ebetriebszweich gesat hun, aber an debetriebszweich schlecht lebt, lief de ganze Betrieb schlecht. Durch diese Modell geht es möglich, mehr einfach neue Wehe anzuschlagen, weil, wie gesagt, das Risiko sich aber ein ganz kollektiv abdeelt. Über die Möglichkeit von der solidarischen Landwirtschaft hat man ja, weil man Herr Mark Fiedler diskutiert, an einem Nummertisch findet ein neuer Vortrag statt um die rechtlichen Rahmenbedingungen. Uflesend will ich da festhalten, dat solidarisch Landwirtschaft eng fuschen Zukunftsperspektiven für evazechte Produzente ka sinn, och van de Sekte du se Schnitt vu Haut mu verändert. Am Nu vun Organisateuren hoffen ichch, dass mirsch mat diesem Dach viel na Idee gin hunn, als Ziel war finalem diesem Modell an Diskussion zu bringen, an es schaffen, dass auch an Zukunft für Projekten an des Richtungen, opkommen. E grosse Mach sie wëlech hun alles Redner richten, an awer firn allem un eise Büroder de Claude Petit. Claude dus dat een Programm ganz summme gestalt, du leest du mal eng ganz gut erbecht. Du was auch selber iwwerzecht vun dese Modell, dat hat er natürlich bei der Vierberredung fehlgeholf. Van dem du nach konkret frohen ha am Raum sinn, oder Berodungsbedarf besteht, wie Klotwerte um Zcherheit e richschen Ursprechpartner sinn. Lowenschen sich dann endlich schüssner guten Appetit an hoffen, dat an po interessanten no meessen Häuse fir die letzte Viertrag ze lausren. Ech so nicht mach sie. kurz zur Beholung gehen äh, viele andere Leute sich zuletzt mit dem Modell beschäftigt und was auch den Verein Zahl ganz aktiv waren und noch äh, wie schon als Publikum wurden mit äh, Initiativen der Stadtfleisch also Niederschaft wurden also du kann ich gerne kann ich gerne weiter vermitteln oder eben ja, dann die Leute. Ähm, ja Bregeschaft Mick aus äh, Kisia hat Jugend <laughs> sagt an Gelder. Ähm, sozial im vegetarischen Garn und noch äh, bretischer Fleisch, weil anscheinend die Geschichte reden äh, selbst zu Janet. Ähm, voilà. Genau.